dobrodošli na tribuno Mirovnega inštituta, ki organiziramo se v sodelovanju z Medija centrom Sarajevo. Njihovi predstavniki danes niso mogli priti, ampak eh, je to projekt, ki ga izvajamo skupaj. Eh, tribuna bo spregovorila o perspektivah kritičnega novinarstva, pogovarjamo se v regionalnem kontekstu in v poklon Feral Tribunu, ki je lani junija ugasnil. Z nami so uh, danes večer naši dragi gosti iz uh, uredništva Ferala, pa tudi uh, kolegi novinari, uredniki iz Slovenije in kolegice iz Srbije. Najprej vam bom predstavila goste, potem bom še nekaj povedala o tem, v kakšnem kontekstu sploh razpravljamo in zakaj o tej temi. Uh, Heni Erceg je z nami, Heni je bila glavna urednica Feral Tribuna, uh, Eh, Viktor Ivančič je bil odgovorni urednik in eden od treh ustanoviteljev Feral Tribuna. Lenar Kučič je naš kolega iz dela. Eh, Svetlana Lukič je sourednica oddaje projekta Medija Peščanih, ki ga sicer oddajo predvaja B92, medij deluje tudi na spletu. Ne? Robert Boteri je sedaj kreativni urednik mladine, je bil dolga leta odgovorni urednik mladine, in sopotnik Feralovcev v 90-ih v prizadevanju za neodvisno novinarstvo. In predlag, predlag Lucič je uh, bil odgo od vso odgovorni urednik Ferala in eden od treh ustanoviteljev manjka iz trojke Boris Dežulovič, ki ga pa vsak teden prebiramo v dnevniku, ni pa mogel danes priti. Zakaj in kako je do tega prišlo? Z Medijacentrum Sarajevo smo uh, lani ugotovili, uh, da bi želeli izdati nekaj, nekaj uh, publikacij člankov v poklon Feralu in uh, prizadevali si, da bi prišli do naslovnic Ferala, ki bi jih s tem skupaj objavili. Pri tem smo ugotovili, da je uh, arhiv Ferala na raznih koncih in glede na to, da je Feral med tem ugasnil, je bilo potrebno premisliti, kaj bo pa zdaj s temi številkami, s temi naslovnicami, ki niso na enem mestu. In smo tako si prizadevali pridobiti podporo, dobili smo jo od uh, Open Society Institute, Sorosove fundacije, da cel feral od prve številke v digitalni obliki postane dostopen na spletu, v takšni obliki, kakor je izhajal, torej bo možno listati feral na spletu in ta projekt bo zaključen konec leta, Mediacenter Sarajevo opravlja to digitalizacijo in o tem bomo eh, javnost obvestili, na katerem naslovu bo možno prebirati eh, feral za nazaj. Eh, razprave pa vodimo z željo, da to, da je ugasnil feral tribu, ne gre kar tako v pozabo. Radi bi se v tej regiji, v kateri je feral deloval in imel ogled, pogovorili o tem, zakaj in kako je možno, da ugasne takšen med ali je sploh možno negovati to vrstno novinarstvo, kakšno je bilo, eh, lahko se tudi danes večer pogovorimo za to, smo imeli septembra prvo tribuno s sarajevskimi novinari, na, na tribuno je prišel še kolega iz Podgorice, eh, glavni urednik eh, dnevnika Vijesti. Eh, danes smo v Ljubljani, pogovarjamo se spet z željo, da bi spodbudili ta premislek, naslednji mesec v Beogradu in januarja v samem Zagrebu, lahko rečemo tudi na kraju zločina. Uh, uh, bomo predstavili sam digitalni arhiv in poskušali z drugimi hrvaškimi novinari, novinari iz regije, pogledati, uh, ali in kaj na Hrvaškem še lahko deluje, kar bi bil lahko nasledek uh, Ferala in ali lahko na koncu koncev Feral ponovno uh, začne delovati. Govorili bomo hrvaščini, srbščini, slovenščini. Eh, če kdo ima s tem težave v smislu, da potrebuje prevod, nam že zdaj pove, da probamo to organizirati. Če ne, pa vas prosim za razumevanje. Je uveljavi zakon o slovenskem jeziku, ampak upam, da glede na to, da imamo goste, ki so prišli oddaleč zaradi nas, eh, imamo razumevanje, da govorijo o svojem materinem jeziku. To je, mimo grede, tudi moj materin jezik, tako da bom jaz z njimi z vami prestakovala v eh, obeh, treh ali koliko jezikov. Začela bi, eh, eh, počela bih s pitanjem, možda Viktoru ili Heni ili Predragu, gdje ste sad faralovci i da li, da li se u vašim krugovima govori još uvijek između vas šta se to dogodilo, zašto se dogodilo i da li uopće ima nade da bi Feral i tim koji ste radili zajedno ponovo radili. Hajde, Predrag, pa, mi smo naravno svi u kontaktima, mi smo još uvijek jednim dijelom naših života u tim starim vremenima kad je, kad pedal izlazio i naravno to je, to je nekakav i neodvojivi i najvažniji dio naših profesionalnih života. Sad smo nažalost raspršeni na razno razne strane. E, neko, je, neko je nigdje, neko je, neko je u Novom listu, neko je u, u završio izdanjima EPH, tako. E, e, redakcija se redakcija se raspršila, naravno u slučaju da se, da se steknu da se steknu uvjeti da da Feral jednog dana opet, opet e, počne izlaziti, mislim da ne, bi bio, da ne bi bio problem okupiti ljude i oni svi u tim novinama u kojima rade, rade zato što moraju, moraju egzistencijalno. To je. A, nažalost, medijska scena u Hrvatskoj je takva da e, smo svi mi koji smo radili u Feralu, jeli sad, e, sad smo na nekakvoj rezervi, na kreativnoj rezervi, e, niko od nas u bilo gdje da radi. Nema onaj nema onaj angažman e, kak, ni profesionalni, ni, ni, ni duhovni, ni intelektualni kakav ima u Feralu. Jer u Feralu smo stvarali i tekst i kontekst. Sad konteksta nemamo, pa nam, ako nam još ostane tekst, dobro je. Hvala. Viktor, nije bilo ni tekstova jedno vrijeme. Je li to prevaziđeno? U e, početku ove godine smo pisali e, na Mirovnom institutu neke e, proteste, zahtjeve, zašto ne, može Viktor i Marinko objavljivati svoje članke u Novom listu, iako su tako zaposleni. Kako je to završilo? <laughs> E, ja sam godinu dana bio zaposlen u, Novom listu e, uz uvjet da ne objavim ništa. <laughs> Tako da sam ovaj, tako da sam što odradio žestoko tu godinu dana. Drugdje sam negdje u Hrvatskoj nisam mogu pisati, nije, nije ovaj, onda je Sanader ovaj, eh, dao ostavku i onda sam ja 15 dana poslije toga dobio ponudu da pišem za novi list. Dakle, da zaradim tu plaću i onda sam dao otkaz. Navikao sam se bio da tako da, ovaj, uglavnom, uglavnom pišem sarajevske dane. Uh, zaposlio sam se u tjedniku kojeg izdaje Srpsko narodno vijeće u Zagrebu. I to je ovako dosta konceptualan čin, zato što tjednik uopće nije u prodaju. nego se dijeli se članstvo. <laughs> A ovaj. članstvo su srpska zajednica. Članstvo je srpska, srpskog naroda. Ali ima nas još dosta Hrvata u toj redakciji, tako da... medijski prostor je takav da je ono, onako, e, na većinu mjesta i čovjek i ne želi pisati. Ono. Međutim, tu su je novine u Beogradu, onda sad se obično dešava taj, taj nekakav jugoslavenski krug teksta. Pošalješ tekst u Sarajevo, objave ga Dani, onda ga prenese ovaj, e, e novine u Beogradu, onda, onda monitor iz, iz, iz Hrvatske uzme sa e-novina tekst, tako da sad tekst opišete i vrati se, vrati se zapravo u Hrvatsku, ali ovaj, to je takav prostor, tako da volim da mu se desi nešto slučajno, Gdje Henni, što radi Henni? Ja se družim samo sa Petrom Lukovićem, ne, novinama. A s Hrvatima se ne družim, jer mislim, i oni se ne družim samo. Tako da... Petar Luković je, ti ste eh, starejši med vami, se boste spomnili, bi član uredništva tednika Vreme u 90-ih. Med tem je eh, bil raznih uredništv, zdaj izdaja na spletu zelo kako bi rekli, zanimiv, dober medij, e-novine, ki je potem pa še spet tudi ta zašel v krizo. Peter bi moral biti naš gost, vendar je zaradi eh, zasebnih in drugih razlogov odpovedal. Eh, Peter Lukovič, dakle, gosti eh, avtore iz, iz, iz regije in ponuja zatočišče raznim uglednim avtorjem. Robert, tebe bi rada vprašala, eh, kako ti iz Slovenije eh, spominom na 90. zlasti gledaš na to, da je Feral ugasnil? Kako si to razlagaš in tudi kako se ti eh, zdaj zdi zgodba z temi avtori, ki zdaj objavljajo in zakaj Slovenije mladine recimo ni v tem krogu, kjer ti teksti krožijo recimo? To bi lahko kot Gregota vprašala. Ja. ja, eh, jaz moram reči, da sem bil vesel vsake številke Ferala, dokaj je izhajal. Sokrat, na nek način jaz sem vedno rekel, da je za nas na mladini je Feral bil dobesedno svetilnik eh, novinarstva, ki smo ga mi želeli gojiti. In eh, v bistvu sem se pa vsak teden bal, koliko časa bo to sploh še izhajalo. Meni se zdaj že popolnoma neverjetno, da je Feral izhajal v obdobju 90-ih let na Hrvaškem, ko, je bila, eh, ko so bili pač deležni vsakodnevno eh, fizičnih groženj in eh, so je dejansko ustvarjali v nekem sovražnem okolju. In se mi zdaj, če danes pogledam nazaj, se mi zdi že to tako monumentalno delo, da so uspeli v bistvu nadživeti Eh, nadživeti ta eh, ortodoksni režim, eh, ideološki ortodoksni režim. Mi je pa popolnoma jasno, da je po tem ortodoksnem ideološkem režimu na Hrvaškem zavladu en še bolj primitiven način funkcioniranja novinarstva ne? in to je ta vseprisotna komercializacija in neznanski pritisk oglaševalcev, ki so v bistvu na nek način uh, uh, večje zlo za svobodno novinarstvo, kot pa katerakoli oblast. Uh, meni je bilo seveda zelo žal, ko je nehal izhajati. Ne. Še vedno sem upal, da bojo na nek način uh, našli možnost, da bojo uh, izdajali časopis, ker pač kot predstavnik starejše generacije nisem nikoli bil navdušen nad temi elektronskimi mediji. Ne nad spletnimi mediji. Ne. In mi je vsem pač torej vzamem časopis v roke. Uh, še vedno upam, da bo nekoč spet začel izhajati Ferrari. Uh, zdaj, kar se tiče tega uh, kroženja tekstov, uh, pač bolezen Slovenije je, da si vedno znova postavlja meje in to izrazito moč, predvsem na uh, na, na jug in na vzhod in uh, rekel, samo sam interes medijev po tem prostoru bivše skupne države je nekak se skrčil in stopil sam vase. Zdaj, mogoče bo zdaj uh, to vaše vprašanje uh, nam dal misliti uh, v, v tej smeri, da bi uh, se priključili na ta voz bratstva i na Dobro. E, Svetlana, vi djelujete u okviru B92. To je u vrijeme e, e, nastanka Ferala i poslije bio suputnik. Čak su Veran, koji je jedan od osnivača B92, Viktor iz Ferala i Senat Pečan koji je osnivač Dana, BK Dana, jednom koje godine dobili u Americi nagradu vrlo uglednu kao branioci nezavisne riječi i medija. E, Feral je ugasnio, e, prestao izlaziti B2 92 je veliki medij. E, preživio, narastao, Možete li to usporediti? Kako je preživio B92? Pa nije preživio. ja, znam mislim da, nije preživio. Vi ne predstavljate celu kuću. Pa ne da znam da ne predstavljam celu kuću, nego eto imam malu potrebu sa onom objasnim. Dakle, ja sam a, 92. godine izbačena sa radio televizije Beograd kao treći na spisku od 11 novinara koji su neprijatelji Srbije i onda sam prešla da radim na B92, ali sam pre četiri godine dala otkaz tamo zbog toga što se nisam već sa uređivačkom politikom B92 i što sam videla u kom pratu se to kreće. Tako da mogu da kažem dakle, da prvi put u, od kako se bavim novinarstvom, dakle od 92. godine zapravo, kako sam izbačena, nije neizvodljivo da emisija koja ja uređujem, koja je ne sada nezavisna produkcija, budemo otrani sa B92. Nažalost, ta kuća nije preživala, ona se isto zove, ona ima istog čovjeka na čelu, međutim, e, e, to je nešto sasvim drugo. E, mislim da i to gledalci, pogotovo televizije B92, više nisu u stanju da razlikujete od državne televizije, od nekih drugih televizija, tako da sam ja užasnuta i šokirana dokle je to došlo. I to u nekoliko meseci, tako da kažem, mada taj trend već postojao. Tako da ja mislim da je B92 izgubljen za kritičko novinarstvo, apsolutno i to e, prosto imam puno godina, ali sam zapanjena kako to može da se obruši relativno brzo. Naravno da je e, stvar u tome dakle, da je bilo i da ima političkih pritisaka i finansijskih koji su strašni, ali e, potpuno je neshvatljivo da ljudi koji su za vreme Miloševićevog režima uspevali da doslovno integriteta ljudskog i profesionalnog da se odupru tome kako su pali ja, ja mislim da je to stvar koja je za jedan duši vremenski period sa eh, stanovišta kritičkog naštva izgubljena. Tako da smo mi sada u situaciji, eh, veoma često sada posećujemo i gledamo šta se događa u Rusiji i mi gledamo svoju budućnost. To, je, to će reći da ćemo se svi sabiti na sajtove. Jel? da ja već pripremam takvu odstupnicu, dakle skoro koristim bolničku terminologiju, prema tome pokušavam da napravim jedan portal da ako budemo uklonjeni sa B92, što je moguće, da možemo da pređemo da radimo jedan portal. E, mi smo sada, recimo nedavno, da ću vam samo jedan primjer dakle, bukvalno preko noći je ukinuta kolumna koju je na B92 radio naš kolega Ljubav Živkov iz vremena, jedan telefonski poziv iz kabineta predsjednika je bio dovoljno da bude izbačen sa B92. Bilo je rečeno da je to zbog ekonomske krize i zbog njegovog honorara. Vašim, odnosno našim posjetnicima ću samo reći da je to najjeftinija forma novinarstva i da je njegov honorar mesečni bio 200 evra. Prema tome, dakle, više, više ni B92, nažalost, se ne libi toga, dakle, da preko noći izbaci nekoga, ja sam sada za vikend svečno kupila posljednji broj lista danas. To je bio jedini, e, jedan od redkih listova koji je bio pristojan. Nažalost, više ni to nije slučaj. Ja sada ne govorim o nekim apsolutnim kriterijima koje imam. Međutim, e, mislim da je pritisak politički tako veliki sada da se oni pripremaju i za izbore i da bukvalno kamen na kamenu neće ostati od, od nezavisnog kritičkog novinarstva i to je, e, to je perspektiva naša u, sledećim, u sledećih sigurno nekoliko godina, pogotovo što takozvana e, za, e, Evropska unija ili već tako dalje, oni naše režime, kao ja mislim i u Hrvatskoj, tako isto i u Srbiji, tretiraju kao demokratske režime i mi tu ne možemo ništa. Oni ništa su lopovi banditi i primitivci, nego to je apsolutno nedemokratski režim, ali izgleda oni misle s razlogom da naša društva nisu u stanju da ovaj, se izbore za pristojnije režime i onda dobro vam je sa, njima i oni podržavaju našeg eh, smešnog i glupog predsednika a, i eh, na neki način u stvari i pacifikuju ne daju nikakvu podršku eh, ni nama koji pokušavamo da učinimo sa stanovišta naših posla da to bude pristojno demokratsko društvo, nego smo iza naše, tako da kažem, europske saveznike i je remetiločki faktor. Jer uvek kažu, ako vam nije dovoljan taj čovjek, onda će vam doći radikali. I to je ta ucena i klackalica zbog kojih zapravo smo mi sada na cedilu i pritisnuti od strane režima, a potpuno ostavljeni sami e, od e, prijatelja, tako da kažem, sa zapada koji su nas pomagali toliko godina. Tako da smo sada potpuno sami, kao u kibucima nekim radimo, jel? Nije dobro, ali <laughs> moramo još pitati Lenarda. Lenard je naš mlađi kolega. Mi toj generacijsko ne paše u to zgodbo. Je pa zelo pomembno eh, tudi to, da je v prejšnji številki revija Medijska preža, eh, ki izhaja pri Mirovnem inštitutu in je Lenard eh, od začetka član uredništva, opravil en duel z Gorazdom Kovačičem, pogovor o tem, kako lahko bi sploh mediji bili neodvisni, novinari neodvisni in kaj so pasti nasploh in zlasti v Sloveniji. Hkrati je pa Lenard eh, poznavalec interneta in me zdaj zanima tvoje mnenje na to, kar je Svetlana rekla, bomo se vsi umaknili na splet. Ali je splet rešitev na internet pobeči? Ja, to, kot praviš, jaz sem tukaj ena generacija zadi, zaradi tega, ker eh, moja generacija, rečemo tukaj 30 pa neki, vzhodna 30 je odraščala in osebnostno in novinarsko in verjetno tudi državljanstvo, državljansko ob prebiranju tekstov, ki ste jih, ki ste jih videlali. A, jaz recimo Viktorja nazadnje videl, ko skoraj deset let nazaj, ko je bil tudi pač zamenjan na unih volitvah, ki so šli pač na to. Pejte na volitve in volite kar kol, edin na ta način se ga bomo znebili. In so se pač s kolegom Gorazdom spravljal enega starega golfa na goga in so šla v Zagreb po Split, pa so pol malo sprašvala, kaj bojo pa zdaj počeli feralovci, ki ne bo več tudžmana, se jim bo zgodilo nekaj podobnega kot mladini, to pa toliko let prej, ki pol kar naenkrat, ko so ostali brez dežurnih sovražnikov, so imeli dolga leta, kar krize identitete. Mislim, to je zdaj govorim subjektivno mnenje, mi smo to pač prali in se spomnimo tistih bolj zabavnih časov in pol je stvar ratela mečken menj zabavno. Mm, hkrati se pa z enim kolegom pred kratkim pogovarjala glih o tem, da smo mi ena taka dost nesrečna tranzicijska generacija, enostavno zaradi tega, ker so ljudje v 80-ih prevzeli svet in so bili toliko mladi, da ga bojo držali še 30 let, nam tega nikoli verjetno ne bo uspel zaradi tega, ker bo to prej uspel tistim, ki so zdaj stari 20 let. In smo se res spraševali, kaj je šlo tudi za nas narobe zaradi tega, ker mi smo se prav odraščali s tem družbeno-kritičnim novinarstvom. Hkrat se je odpiral in internet in tudi svet, recimo, smo eni študirali v tujini, drugi smo bili veliko v tujini, smo redno brali tuje časopise, spoznavali tuje prakse, kar pomeni, smo imeli verjetno zelo dobro poznavanje stanja. Vedeli smo, kako ne bi se dela, vedeli smo pa tudi, če malo preznam, da se v Sloveniji to ne da. Seveda bi lahko rekel, zakaj se nismo mišljali v študentskih časih, ali se priključiti radio študent, ki je bil že spet pred našim časi ustanovljen in imel na svojo folkloro. Ali mladini, ki je spet imela na svojo folkloro. Neki smo se matrali v študentskih časih, ko so študentske časopise, pa smo bili bolj pa menj uspešni. Neki malega ene generacije se je ustvaril, recimo je ene par imen iz tega, ampak kaj je šlo narobe, pa popropiti svoje, ne znam odgovoriti, zakaj pa v vsem tem vedenju in poznavanju tukaj pri nas nikoli ni bilo enega zametka tistega, kar smo občudovali v 80-ih letih na prostoru bivše Jugoslavije, pa še kjerke. In zdaj smo pa spet, da to se nekom mm, obstaja realna nevarnost, da tudi poznaj ne bom prevzel sveta, ker bo ta svet šel na internet. Ampak do tega sem zelo globoko skeptičen, enostavno zaradi tega, ker kot pravijo so govorniki, je ratil internet nekaj, kar ne bi smel biti. In to je eno tako naše zadnje zatočišče, ko kjer več druge ne bomo mogli objavljati, ker se bomo res mogli izseliti iz vseh držav in iz vseh publikacij, ki nekje ostajajo, nam ostane samo to, da bomo pač nekje napraskali denar za internetni dostop, en prostor ali pa še tone, nekaj računalnikov in bomo pač ustvarjali vsebine, dokar bomo lahko. Jaz mislim, da ima to eno veliko pomankljivost in to je, da internet ne sme biti eno tako prebežališče iz obupa, ampak ali bi mogel ratiti na platformo, ki bi to normalno omogočil, ali pa kaj bi bilo še veliko bolj pomembno je to, da bi se spet, sploh zdaj, v času tudi medijske krize zastavili par dosti temeljnih vprašanj in ugotovili, da pač internet ni nekaj, kar lahko čudežno ozdravi vse probleme, ki jih imajo in novinarstvo in medijski svet danes. Zaradi tega, ker če se malo poglobiš v zgodovino tehnologije, pa če gremo magar nazaj izbrati take stare tekste, kot je Walter Benjamin, je lepo povedal, da tehnologija je do zdajsko zgodovino zmeram bila samo ojačeval združbenih procesov, ki so že obstajali prej. In če se malo poglobimo v politično ekonomijo interneta, vidimo, da najdemo tam iste igralce ali pa mečkem drugačne igralce, ki smo jih zmeram najdeli. Um, Seveda je lepo reči, koliko imamo mi milijonov in milijonov in milijonov različnih blogov, kjer se objavljajo take in drugačne informacije, ampak če greš pa kvalitativno analizo delati, kar so da zdaj v glavnem samo američani počeli, bojo ugotovili, da od vse te solate, navidezne, ogromne njih vsebin, je samo ene par odstotkov vsebin, o kjeri se mi pogovarjamo danes, novinarskih, informativnih, kritičnih. In od teh parih procentov vsebin je 90% reciklaže tistega, kar nastane v obstoječih medijskih vsebinah, kar pomeni, se samo komentira stvari, ki so bile objavljene na drugot, se linka na članke, ki so bili objavljeni drugot. In to so v glavnem vsebine, ki jih danes delajo istih velikih igralci, ki so jih delali prej. Zato, kar je seveda <laughs> malo hecen, znam biti, da bo in vaša generacija in moja čez konc koncu deset let slo na istem čeprav znamo biti taki hecni relikti, ki bomo zahtevali revolucijo. Zraven nas bojo pa pripričovali, da se je revolucija že zgodila oziroma, da se dogaja oziroma, da smo že v njej in samo mi ne bomo razumeli, zakaj stvari niso v redu. Tako da. Postavili smo v eh, naslov te tribune eh, eno uh, Viktorjevo retorično vprašanje iz Sarajeva. Kaj, če so mediji, šta, ako so baš mediji največja najveći neprijatelj slobode medija. Pa me je Ali Žerdin kada je dobio taj poziv sa tim e, naslovom urednik dnevnika, e, ovdašnjeg dnevnog lista, pitao zar ćemo o tome na dan pada Berlinskog zida. <laughs> E, Viktore, zašto si i šta si mislio sa tim? Pa, pa, ja, ja čak mislim da to <clears throat> je formulirano kao pitanje, ali čak to, to bi mogla biti konstatacija. Mislim, e, cijeli taj proces je zapravo na neki način samoukidajući što se tiče aspekta slobode i kritičnosti, nešto se tiče postojanja medija. Med, medij kao medij, on, on, postoji kao nekakav okvir, je li to internet, je li to ovaj, e, novina, ali mi govorimo o zanatu, dakle o novinarstvu i sad o kritičkom novinarstvu mi se susrećemo sa fenomenom tržišta koje, ja, ja o, liberalnom tržištu inače ne mislim ništa dobro, ali, ali u, našim okolnostima, okolnostima naših zemalja, moje zemlje, tu je jedan specifičan miks politike i ekonomije i tržišta kao gdje se e, ta, ta ekonomska moć i politička moć se e, manifestiraju na tržištu koje funkcionira kao ideološka batina. Dakle, on je taj policajac. Feral se ugasio zbog toga jer nije imao Pritom smo imali vrlo pristojnu nakladu za... E, i, u trenutku kad smo se gasili, mi smo se gasili sa nakladom od 13-14 tisuća prodanih primjera, s tim da smo bili ovaj, skupi 20-30% od ostalih e, tjednika i to je, dakle, pristojna naklada, ali mi 15 godina nikad nismo imali praktički jedan oglas. E, dakle, bili smo tržišno neuspješni s to. Međutim, e, e, kako je to tržište kojemu će se onda mediji morati prilagoditi da bi opstali i da bi imali oglase i da bi novina živjela dakle od oglasa. Danas novina koja nema oglase ne može opstati i tu se mora znati da se radi o dvije različite forme. Dakle, oglas i novinski članak nisu samo različiti, oni su potpuno suprostavljeni. Za oglas tebi neko, neko plati da ti o njemu e, kažeš nešto dobro. Bez obzira da li to bila istina. Dakle, ti, ti ga hvališ, kritičko novinarstvo je nešto sasvim obratno. I tu, tu dolazi do, do tog užasnog miksanja tih e, e, dvaju žarova u medijima, tako da sve teže uviđamo razliku između e, novinskog članka i, i plaćenog oglasa i to je jedan mehanizam koji, e, sam po sebi ždere kritičnost. Dakle, on, naprosto razbija zub. E, a naročito ako se to radi u divljim uvjetima. Dakle, ako su pravila igre baš potpuno E, potpuno zanevorene i tu su mediji koji e, srljeći e, u to da budu što uspješniji, prvi su tu kritično zadokljeni. Naravno, ja sad ne govorim o okolnostima kada imamo klasičnu političku diktaturu ko što je to bilo u tužmanovom režimu ili u, vrijeme prije toga. Kad ti imaš jasnu stvar, država te napada raznim sredstvima, ti se odupireš i tako. To je neka ovako relativno e, čista priča. Međutim, sad stalno postoji ta liberalna izlika. Dakle. Pa nisi, nisi tržišno uspješan. Dakle, nisi uspio na tržištu, nisi našao svoje mjesto, nisi našao svoju nišu na tržištu. To ali nikako da se o toj priča, ok, nisam je našao, ali što je to tržište? Hajde da vidimo što, šta je to tržište, e, gdje, e, gdje ti mediji trebaju uspjeti, kakve ono kriterije e, nameće i na kakve kriterije mediji, mediji ovaj Na koncu ćemo doći do toga da su e, zapravo najviše sami mediji kreirali to tržište. Dakle, ono nije, ono nije toliko nametano sa strane. U Hrvatskoj je to posebno izraženo zato što se tamo radi o zapravo dvije medijske korporacije koje su doslovno zapišale čitav prostor izbacili su sve nezavisne izdavače. Danas ne možete kao mali e, medijski izdavač opstati u Hrvatskoj. Morate na neki način igrati sa te dvije e, e, dvije grupacije biti njihov dio. I tu je onda splet te medijske, političke, političke moći koja je mogla razbiti takvu situaciju, dakle koja je, koja je njima infrastrukturu omogućila i naravno onda ti novine koje izlaze u sklopu tih korporacija, uglavnom e, e, najviše one same rade na ukidanju kritičkog e, Zašto on misli, kolega naš, da rušenje zida ima veze sa stanjem slobode medija? To, to sam baš htjela reći. Pao je zid i rekli su nam svi misionari koji su dolazili u postsocialističke zemlje, sjećate se, davali su pare za nezavisno novinarstvo. Nezavisno znači ne dobivaš od države ništa, jer ono socijalizam i to nije valjalo. Nezavisno je da si ti zavistan samo od sebe, odnosno od tržišta, uspjeha na tržištu. To je bilo nezavisno novinarstvo, znači uspjevaš na, trg, na, na tržištu. I što se sad dogodilo? Mi smo tu ideologiju kupili i sad, sad je prošlo tih 20 godina, a mi se sad pitamo imamo Imamo li mi još uopće novinarstvo? Ne, mi se moramo pitati nešto drugo. Rušenje zida je bio ideološki čin. E, današnji mediji na ovim prostorima, to više nije pitanje ideologije. Tu nema više, nije tu bitno, ili su desni, jesu lijevi, jesu li ovakvi ili onakvi samo radi o tome da ljudi hoće zaraditi novce. E sad, da bi se zaradilo te novce, nam je odličan primjer dala B92 koja je jedan, recimo, prvoborac nezavisnog novinarstva na području Jugoslavije. Oni su shvatili ono što Feral nije shvatio, odnosno i mi smo to također shvatili, jer smo mi eh, se onda ugasili. Oni su shvatili da će se morati ugasiti ako ne naprave recimo Big Brother, dakle ne skupe žutilo i sve ono što, što takva vrsta novinarstva eh, donosi i oni su opstali. I oni funkcioniraju što se tiče tržišta dobro, oni čak pretpostavljam u toj situaciji pokušavaju vratiti onaj stari sjaj, pa onda vjerujem da imaju nekakve trzaje, još uvijek rade neke stvari koje su koje su radili nekad. E, dakle, to je pitanje sad izbora, više to nema veze. Ideologija je prestala sa, ne znam, u Hrvatskoj sa, sa Franjom Tuđmanom, jel? Ali se onda nastavila na način da e, je polovica novine su oglasi, kvarat je žutilo, a ona preostala četvrtina je, su tekstovi koji odgovaraju trenutačnoj vlasti i to funkcionira. Što ti misliš o tome, predraža to 20 godina Berlinski zidi i šta smo mi u 20 godina, čak znamo u regiji e, e, ljudi koji se bave medijima raspravljati o tome šta smo mi sad taj krug napravili cijeli, 20-godišnji, da bismo ustanovili da ne možemo biti slobodni. E, pa, ovaj, vidim da smo daleko dogurali sa ovih 20 godina. Prvo, super, što se ovo događa nas, što raspravljamo o jednom listu kojeg više nema, na dan pada Berlinskog zida. A raspravljamo, mislim, ne samo o jednom listu kojeg više nema, već i opasnosti i, za ostale listove koji još pokušavaju biti novine, znači, znači donositi ovaj, tekstove, a ne, samo oglase ili, biti serviseri e, vlasti, ekonomskih elita i tako dalje. Prvo, mi nismo zaslužni za rušenje Berlinskog zida. Mi ga nismo srušili. E, go, govorim sad o našim društvima ovdje, po, po bivšoj Jugoslaviji. Mi, nažalost, nismo neke bitne slobode osvojili sami. U nekim segmentima jesmo. Jedan od tih segmenata je bilo novinarstvo. Neke novine, neke novine, e, neki novinari E, u razno raznim krajima Jugoslavije, krajem 80-ih, e, pa onda i dalje su se e, i tekako potrudili da, da probiju tada nametnute granice. Tada nametnute ideološke granice i tako dalje. I međutim nastaje novi problem kad je u carstvu neizborene slobode, kad su se pojavile neke nove drugačije granice, neki novi zidovi i koje pokušavali smo ih, pokušavali smo ih rušiti, neki, neki još ovaj, pokušavaju sa vrlo malim šansama da, e, da ostanu na nogama. Feral protiv tih e, i, i oni stari zidovi su bili e, dizani u ime slobode, pa tako i ovi novi. Sve, zabrane se uvijek rade ovaj, perfidno u ime neke slobode. Jel? Sad je, dežurna nam je sad sloboda tržišta, nekad nam je bila sloboda radničke klase. Jer pa nam je tržište slobodno koji radnička klasa nekad. E, jaz bi na tej točki ustavila moje moderiranje in bi vas prosila za vprašanja. E, predvidevam, da vas je spodbudilo kakšen premislek. Če ne bomo mi nadaljevali, ne prekvali. Vseeno sodelujte v tem. Samo mikrofon še. Dobro večer. Dakle, ja sam iz Beograda, živim sad u Sloveniji, tako da ću ja na svom maternim jeziku. Rekli ste da ukoliko se dođe do takvog stice okolnosti, da je moguće ponovo osnovati ferotribiju, da ste spremni i u niskom startu stojite da bi se ovo ponovo kupili. Šta bi konkretno trebalo da se desi? Koje su to, konkretno promene? Koje bi vama dale dovoljno uslova i Um, da, da bi uopšte imalo smisla da se ponovo ovo. Hvala. Ma mi ćemo sigurno jednom nešto pokrenuti. to zato ovaj... E, tjednik je, mislim, skupi sport. Dakle, tjednik je skup pogon, po najbolju najbolje zna. Ovaj, Mislim, tu je uvijek novac presudan, dakle, treba se imati novac da bi se, da bi se Mi ćemo naći načina kako da, kako da se grupno artikuliramo, sad djelujemo ovaj, na terenu malo i... <laughs> ovaj, koja će to forma biti, e, ne znam sad, ali e, za, za, za, godinu dvije e, bit, će, bit će još više potrebe za kritičkim medijima, alaferom Mislim, ja, e, ja nažalost e, nekako mi se čini da, da je e, od ovih zemalja u regiji Hrvatska trenutno najgora. Ne mislim da je najgora po nekom sustavu represivnog, po tome što je tamošnje novinarstvo najviše, ovaj, mi se čini nekako, neću reći zagađeno, ali onako domobranski dosadno u tom svom zabavnom tonu i, i, i nekritičnom tonu, tako da će tamo će se vjerovatno kroz neko vrijeme desiti vrlo zanimljive stvari. Znaš, šta je recimo e, simptom je pobuna studenta. Nije uopće neočekivano da se, da se, iz, takvog kruga e, sutra pokrenu neki slobodni mediji koji će, koji biti nešto sasvim drugo i gdje ćemo mi biti onako neki, nekakvi starci koji će im onako puhat u jedra, jel, ne, E, naprosto se, e, bez obzira, e, dogodio se feral u nekom novom obliku, pokrenuli ga mi. Mislim da je naprosto neodrživa situacija kakva je, je sad u Hrvatskoj. Da, zapravo, nemate da zapravo nemate ozbiljne novine, znači novine koje, bi čovjek ono, uzeo, pa, uzeo pa nahranio svoje čitalačke strasti. Toga nažalost nema. Ono, sve manje ili više, uglavnom više žrtvo, e, žrtvovano e, e, oglasima i, i servisiranju, servisiranju moći. Mislim, meni, su i afere koje se javljaju u hrvatskim novinama, oglasi za jednu političku opciju ili, ili ekonomsku grupaciju. Kad, ono, kad mi počnu čistiti direktore javnih firmi s koje su oni postavili, s kojima su bili do, jučer i počnu ih čistiti njihovi patroni, to je meni također vrsta ovaj, marketinga kako, kako vlast sebi pokušava napraviti nekakav, nekakav novi facelifting, eto, malo ovih korumpiranih mičemo i sad smo, sad smo opet e, e, e, lijepi, lijepi pošteni. Ali, kažem, bez obzira, pokrenuli mi ili ne pokrenuli, ili kad pokrenuli, mislim da će, i ovo što je Viktor spomenuo, on tu tu jednu stvarno sjajnu okolnost da se dogodila ta fino artikulirana pobuna pobuna studenta. Mislim da je abnormalna situacija da da, su kiosci pretrpani ničim, ono, novinama koje, ne možete čitati. Mislim da e, bi bilo stvarno neporazno već bi to bio sprovod jedne zemlje da se, ne znam, u nekom e, vrlo brzom roku ne, artikulira nekakva, normalna novina. Ovaj, e, sad uvijek je pitanje, ali novine su skup sport, ali internet je isto tako, isto tako skup sport mada na, na, prvi, na prvi pogled ne, izgleda. I ovaj, u, ovim vječitim pričama e, da li internet e, odmaže tiskanim medijima, no, mislim, mislim da ne. Mislim da su, to, e, da su to stvari koje čak ne moraju imati zajedničku sudbinu. Imaće, će ako se dogodi carstvo neslobode, ono totalno ako triumfira. Jer ako ne bude, ako ne bude slobode ovaj, za tiskane medije, neće biti na internetu. Mi, nažalost je tako. Mislim da internet neće biti, e, znamo i za mehanizme kontrole, e, e, znamo, i za zemlje ovaj, gdje, se to izvanredno kontrolira i, i gdje, se, gdje se taj prostor virtualne slobo, slobode reže. Tako da se to može dogoditi. I, i, i u zemljama bivše Jugoslavije, u zemljama Europske unije, Sjedinim državom su. Samo jedan dodatak mali. <clears throat> Ja, kad si rekao da, je, da su novine skup sport, te Sada ja imam prednost da radim na, radiju koji je najjeftiniji od svih medija. I sad ću vam dati samo nekoliko brojke da vidite koliko stvari nema veze to sa tržištem nikakve, ni, e, ima veze sa ideologijom, makar kod nas. Dakle, ja radim radijsku emisiju koju sluša 400.000 ljudi svaki nedelj. To je veliki broj. Od tih 400.000 ljudi svako ko hoće da se oglasi, on zna da je to 400.000, tako da kažem, najvitalnijeg dela stanovništva, dakle onaj koji zarađuje, koji troši i to je prosto lako da se ustanovi zbog strukture slušalaca. Jer živimo donacije, uglavnom norveškog i švedskog naroda. Ta emisija košta 50.000 evra godišnje. 50.000 evra godišnje. Mi smo u situaciji sledeći. Da nabavljamo novac, da montiramo, da emitujemo, da vodimo, da uređujemo i slične stvari. Dajemo B92 oni za uzrat nama ne daju ništa, dakle nula. Taj, tu emisiju dele i zarađuju od toga na reklamu. Mi smo morali da pristanemo na tu ucenu zbog toga što nas ne žele niko da emituje zbog sadržaja te emisije. Mi smo ponudili svim radiostanicama besplatno da preuzmu tu emisiju. Radiostanice koje imaju problem sa programom, ne mogu da napune program. Da dele emisiju i da zarađuju novac od toga. Četiri stanice u Srbiji su pristale na to. Neke su već počele odustaju jer im dolaze poreska inspekcija malo malo, kao što je u Nišu, na kraju su odbili da nas, emituju. Dakle, tržište, sad ću vam reći još, jedan podatak, dakle, imate jednu novinu koja se zove Pravda, e, nju vlasnik njen je Milorad Vučilić, jedan od Miloševićevih jurišnika. To je novina praktično nepostojeća, znači ona nema ali sva velika državna preduzeća se baš tu reklamiraju. Zašto? Zašto bi se recimo reklamirao NIS, naftna industrija Srbije, koja ima monopol? Dakle, ja moram da vozim benzin nis jer oni imaju monopol. Dakle, oni nemaju razgovor, oni nemaju konkurenciju i oni baš biraju tu nepostojeću novinu da bi se reklamirali. Naravno da to nije pitanje reklama, to je podrška tom ideološkom konceptu. A slična stvar je, dakle, nikada bolje nisu živele kolege u nekim nezavisnim novinama, da im ne pomenjem imena, nego sada što im manje tiraš, što im manje manji tiraš sve bolje žive. Zbog, zašto? Zato što navodno ponovo državne firme koje imaju monopol ih pomažu tako što tamo reklamiraju sami sebe, kažem ponovo, iako nemaju konkurenciju nikakvu. Kaj mislim da u Srbiji, recimo, mislim da je tu mala razlika odnosno na Hrvatskoj, ovo što mogu da vidim, dakle, ta priča sa tržištem je potpuno lažna. Kao što je potpuno lažna priča i sa tržištem sa B92. Nije pitanje velikog brata. Mi smo došli u situaciju, to je pokriće. B92 i mnogi bivši nezavisni mediji žive od države i od tajkuna koji rukovode tom državom. To su glavni oglašivači i jednostavno se upumpava novac u te medije. Gledanost tih medija ne raste. B92 uopšte mu ne raste gledanost to nije tačno i oni to jako dobro znaju. To se jednostavno, da bismo dokle, došli, Došli smo dotle da sam doživjela posle 18 godina, dakle da imam dve novine koje su bile paradigma politika, koje znate šta je već, srce dame, tako da kažem, u srpskom novinarstvu, imali smo list danas koji je bio naša perjanica, makar ovom U momentu kada je Međunarodni sud pravde dono presudu koja glasi da Srbija nije odgovorna odnosno da nije učestvovala u genocidu u Srebrenici, ali da je odgovorna jer je mogla da spreči genocid, a nije ga sprečila. To je presudno. Znate, ja živim u zemlji prvi na svetu koja je sasvim pravedno ovaj, osuđena za genocid. Naslovi u ta dva, te dve novine koje reprezentuju potpuno dva ideološka vrednostna, kako hoćete se, je bila ista. Glasila je Srbija nije odgovorna za genocid. preskočan i drugi deo presude. Nedavno nam je došla, ovaj, dobili smo novu sugrađenku, tu je Biljana Plavšić. Došla je, to sam rekla, kao ostavila, ostavila Marija Kalas u svoj parijski stan, tako je dočekana. Naslovne stranice novina svih i medija od B92 pa, pa nadalje bile iste. Ona je odslužila svoju kaznu, ona je došla tu, kako se osjećate u svojoj otačbini, pričemu to nije njena otačbina, ona nije građanka i onda ali je isto, ona je na isti način dočekana na B92 kao na državnoj televiziji. Zašto? Zato što je poruka, zato što je poruka svih koji pomažu medije, pomažu, dakle ne govorimo o tržištu, je ista, da su te stvari kad je u pitanju ideologija, da moraju biti iste da se, recimo, i to što je nepostojeće tržište u Srbiji, dominantna stvar i mi ćemo se tu do jednog dana, valjda je, ovaj, tako, tako i pravedno na kraju, da se dohvatimo za gušu ozbiljno tamo, i mediji, i građani, a to je pitanje to je pitanje i ideologije. I to je pitanje, vi znate, u jednoj maloj zemlji kao što je i Srbija, u ostalom spojna politika je tako i kreirana unutrašnju politiku. Mi nikada u životu nismo imali a razgovarala sam sa svojim roditeljima i tako dalje, apsolutno mi smo sada u situaciji da li ćemo imati ruski sistem ili ćemo, ili ćemo imati nešto što malo više liči na na, na zapadnu Evropu. zbog toga što, evo, sada je naftna industrija Srbije koja je u rukama Gazproma. Tačno se zna koje listove ona finansira. I to iz ideoloških razloga, isključivo. Tako da, mislim da su te priče, da su to potpune magle, da li je nešto se dobro prodaje ili se ne prodaje dobro. To u Srbiji apsolutno nema nikakve veze. Koji je tiraž i slične stvari, samo je pitanje kom ideološkom konceptu pripada. Roberta, ima medijski trg u Sloveniji. Ja, imamo <clears throat> ga, ampak e, jaz iz vlastnih izkušenj nekako bi rekel, da v bistvu v trenutku, ko, e, ko smo ga dobili, ne, se je začel nekak, eh, so se začeli črni dnevi za kritično novinarstvo. Uh, jaz, kakor spremljam situacijo, vidim, da v bistvu uh, ni problem v novinarjih pa urednikih. Ne? Tist, kar imamo mi vsi največji problem, je ta tako imenovan medijski management. Ne? In uh, nad njimi pa lastniki. Ne? Uh, to so neki ljudje, ki so prišli v te medije, ne, od ne vem kje, ne, in so naenkrat postali glavne persone v teh medijih. Ne. Včasih si imel eh, glavnega pa odgovornega urednika ne, in oni so v bistvu nekako uh, eh, tresirali uh, eh, uh, podobo tega časopisa in se tudi uh, medija in se tudi, rekel, uh, mu tresirali pot, ne. naenkrat po 90-ih, so prišli pa neki ljudje, ki so začeli zagovarjati eh, eh, to neko logiko profita in ki jih enostavno sama vsebina sploh ni več zanimala. Ne. In eh, mm, kot zdaj vidim tudi, ko se pogovarjam z ostalimi kolegi, ki so na drugih medijih, ne, imajo enostavno njihovi največji problemi so odnos z upravami. Ne. No, in, in vsi se pritožujejo nad eh, ne vem, rekel, eno tako medijsko kapaciteto teh vodilnih ljudi, ne, da enostavno nimajo niti najmanjšega posluha za, za, za novinarsko poslanstvo. Ne. Tukaj je v prvi vrsti je samo uh, igra dobiček ne, in mogoče v obdobju teh debelih krav, ko je tega dobička bilo na pretek, da se v bistvu ta konflikt niti ni tako opažal, ne, Zdaj v zadnjih eh, parih letih, ko pa je, je tudi eh, celoten trg začel, eh, je zakrknil, ne, so enostavno tudi vsi te mediji začeli vleči neke poteze, ki v bistvu sami novinarski poslanstvo nimajo nobene veze več. In tukaj se mi zdi, ne, če sem omenil sam na mladino, ne, smo mi imeli izjemno srečo, da smo pred dvemi leti dobili v bistvu lasnika, uh, to je pač ena, en, to so zamejski slovenci, ne, ki jih enostavno v bistvu ta način razmišljanja sploh ne zanima. In nekako eh, našemu mediju pustijo, kar se tega tiče, popolnoma proste roke. Ne, in uh, ne vidim nobene perspektive za, za kritično novinarstvo, če je nad njimi diktat kapitala. In kot rečeno, o teh ljudeh pa skoraj ne morem misliti nič dobrega. Ne. Z vsemi, ki sem imel upravka iz tako imenovanega medijskega menedžmenta, ne, eh, so bili to ljudje, ki so se na medije manj spoznali kot novinari začetniki. In v bistvu je to eh, vse prisotno ne, in eh, v kombinaciji še s temi občasnimi političnimi pritiski ne, je to nek tak začaran krok, iz katerega jaz včasih sploh se mi zdi, da se ne da drugače prideti do, do kritičnih medijev, kakor da bi tukaj neka, ne vem, prosvetljena država namenila nek sklad, nek fond, ki bi bil namenjen za, za financiranje neodvisnih medijev, tako kot recimo to poznajo v Skandinaviji. Ne. Tudi recimo, ne vem, za sam primer Ferala, ne, si ne znam predstavljati, kako bi lahko oni sami od sebe zaštartali ponovno Feral, ne, če tukaj ne obstaja neka, eh, neka dobra vila, ki bi, ki bi bilo v interesu, da v eni sodobni demokraciji mora obstajati tak časopis, ne, kot je Ferrari. Eh, žal pa se mi zdi, da tudi v Sloveniji, ko imamo nek tak eh, sklad medijski, ne, da do zdaj ta sredstva niso bila namenjena za to, da se, da se ohranj Eh, to kritično novinarstvo, ne? ampak se potem to po nekih političnih kriterijih deli eh, malo levo, malo desno, ne? pa mm, odpira neke nove medije, ne? v bistvu se pa ne vem, za ohranitev obstoječega pa ni interesa. Ne? Eh, jaz kle se mi zdi, da smo mi sami novinari krivi, ker smo nekako v 90-ih nekritično sprejeli sploh to vlogo Eh, kapitala in tega medijskega menedžmenta, smo to sprejeli kot nekaj, kar je v bistvu nujno za preživetje v mediju. Ne. Pa zdaj, ko nazaj pogledam, se mi v bistvu zdi, da to sploh ni bilo nujno. Ne. Ko rekel, znotraj samih medijev je bilo toliko ene energije takrat in je bilo tudi toliko ene sposobnosti, da se mi zdi, da bi lahko ob manjših apetitih lahko preživeli tudi brez uh, tega medijskega menedžmenta in, in, in uh, svežega kapitala, kot se takrat govori. Še Bila je moja sugrađanka, pa upravo ću ja postati pitanje. Ja na bosanskom, ovaj, na bosanskom jesu, ja sam Sarajeva i trenutno sam tu uh, eh, u Ljubljani. Uh, ono što želim da, da, da, da uredništvo kažem jeste da Ja lično afera, nikad nije bio nezavisni list. Ja to kažem, naravno, ne mislim ovaj, ništa loše, iz jednog prostog razloga, zato što uh, je upitno to je ovaj, nezavisno novinarstvo. Ja bih ti rekla da je to bio uh, prosvjetiteljski list i voljela bi da, da, da, ovaj, uh, u tom u tom kontekstu i poslije sljedeće pitanje. Možemo li vratiti novinarstvu ovu prosvjetiteljsku funkciju? Dakle, to je za bio list koji je obrazovao dakle, probijao granice, ali istovremeno informirao i obrazovao javnost. Znači, to sam po plašnog nezavisnog novinarstva, jel, probijao za neke razuzdane, ali da kažem, slobode koje znaju nekad ovaj uh, i naše Hvala. Pa ja mislim da, da ne može se to više vratiti. Ja mislim da ne može zbog toga što, nažalost, e, e, bez uvrede, ali u, novinarstvu u novinarstvu u generacije koje ne čitaju puno. S jedne strane ne čitaju knjige, što naravno nisu samo, nije samo njihova krivnja, ili najmanje je njihova, a s druge strane to nije kurentna roba, to, to se više ne nosi, to sad, sad se mm, prosvjetiteljstvo ili to što vi kažete da je Feral bio, ne mislim da je bio tako neki baš prosvjetitelj prije smo radili svoj posao na način da ovaj, e, da smo mislili da moramo reći da je zlo zlo, da je rat rat, da je zločin zločin i tako dalje. Ali ovaj, ja nemam iluziju da, da tako nešto je više moguće, mislim. Pa ljude zanima sad, ne znam, zašto Severina izgleda tako kako izgleda. To je taj oblik prosvjetiteljstva. I ovaj, i ovo što je Boteri rekao, e, moglo bi se kad bi te države bile pristojne, ta Hrvatska recimo da je htjela biti pristojna država pa zadržat takvu jednu novinu, marginalnu, malu koja e, nije ni imala namjeru da, ne znam, bude neka ogromna novina. Tim prije što se ovaj, u Hrvatskoj financiraju takozvane novine za kulturu. Recimo, Vijenac, Hrvatsko slovo. Hrvatsko slovo, to su fašističke novine, recimo. One i dalje su na e, jaslama Ministarstva kulture. Feral to nikad nije mogao. Tako da, taj oblik prosvjetiteljstva postoji, ali kroz, e, ono što se vulgarno rečeno naziva mm, jedan oblik fašizma. To je malo depresivno, ali to je tako, mislim. Valjda tako svijet ide u tom pravcu. Kako eh, se to ironično sliši, ampak tale kriza medijske industrije, o kateri se zdaj ogromno govori v svetu, je lahko tudi koristna iz enega zelo preprostega razloga, zaradi tega, ker nam morbiti prvič omogoča končno jasno postaviti oziroma se vrniti na zelo stare vprašanje, ki jih tudi vi izpostavljate. Zdaj lahko rečemo, da skor kompletno debato o krizi medijske industrije vodita dve strani. Ena stran je medijska industrija, ki o krizi govori samo zaradi tega, ker so naenkrat prišli v krizo njeni stari poslovni modeli. Na drugi strani pa, zame malo podnarekovajem, rečen novinarski sindikalizem, ki spet, tako kot medijska industrija, poskuša svoj položaj utemeliti skozi javni interes. Danes vidimo, da ne eno, ne drugo ni nujno res. Zato po en stran je danes jasno, da je treba morbiti medijsko industrijo misliti na podobni ravni kot farmacevtsko industrijo. Recimo, medijska industrija ima glihen tok skupnega z javnim interesom, kot ima farmacevtska industrija skupnega zdravjem. Pač ni, ni tako enostavno, to je prva stvar. <laughs> Druga stvar je pa jasno, to, kot vi pravite, da trg, mislim, če bi malo pogledal v zgodovino, so pravzaprav te debate dosti preproste britanski delov, delovski tisk, ki je v 20. stoletju propadil, zaradi tega, ki ni imel glasu, ne glede na to, da je imel največ obranost v državi, zaradi tega, ker pač populacija, na kjer je cilj in ideologija, kjer je pripadu, ni bila zanimiva za vzpon pač poznega kapitalizma. Na podoben način lahko rečemo, da tudi ta enačaj med tem, a gre medijski industriji dobro, ali gre novinarstvo dobro, da ni enačaj, zaradi tega, ker kritični ameriški medijski strokovnjaki so že v 80-ih letih opozarjali, so rekli, lejte, digitalizacija, ki jo spet danes vidimo kot rešiteljca, takrat je bila samo digitalizacija tiska. Digitalizacija tiska je tisk in distribucijo pocenila za 80%, ker nahenkrat ni bilo več treba tiskarjem, ni bilo treba tiskarjem, prek satelita si lahko lokalno tiskov, medije in jih distribuiral lokalno. Ampak ironično pa je, kar upozarjajo pač te ljudje, da novinarstvu nikoli ni šlo slabše kot v 80-ih letih, ko je šlo v medijski industriji najboljše. Zaradi tega, ker so praktično vse velike svetovne in agencije in medijske hiše takrat največ novinarjev odpustile. In zato mislim, da se zdaj res pra vračamo, kako je vi pravite, na tako zelo staro vprašanje. Mislim, kaj se mi sploh gremo z mediji, eh, če se ne gremo trga, če se ne gremo socialnih pravic za nas, ki poskušamo na tem trgu preživeti, ampak kaj se mi sploh gremo? In to je pa tudi problem Slovenije, zato ker ta refleksija manjka. Recimo en, Robert Praš, da smo novinari, mislim, so, smo, smo tudi krivi in uredniki, enostavno zaradi tega, ker smo to logiko ponotranili. Uh, kukor se to, dobro, reči smo subjektivno mnenje, ampak ena od večjih problemov, ki jih jaz vidim v Sloveniji, je to, da so uredniki v veliki meri ratelj uradniki. Kar je seveda spet povezano s tem, da pri nas, ker, so, ker smo novinari prepustili politikom, da nam krujijo celotno medijsko politiko in nam govorijo, kaj novinarstvo sploh je, smo mi prišli do stanja, kjer medijski pluralizem dobesedno merimo štoprco pa zrovniličkom. Če se uradni politični poziciji da 3 minute 15, se uradni politični opoziciji da 3 minute 14, to, da smo ravnotežni. In ta logika si je čist ponotranjna, mislim, enostavno noben več ne dela normalno zaradi tega, ker se boji, kaj bo kdo rekel, evo, na tak očitek, kot ste ga videli Feralu, da niste bili neodvisni. Ja, seveda niste bili. Ampak eno je, če ti veš, kaj delaš s to svojo odvisnostjo in če jasno kažeš, ne pa da enostavno vsi poskušamo biti politično korektni, zato ker če smo politično korektni, pol delamo na tanko to, ponotranjamo tisto, kar nam in kapital in politika dejansko usiljuje kot normalno stanje da se ta država deli po politični poziciji in opoziciji, da imamo medije, ki se čutijo in, in javne komentatorje in politične analitike, ki se čutijo dolžne prihajati v osrednje informativne oddaje in brand konkretne politične opcije. Ne svetovni nazor, ne poglede na življenje, ne poglede na karkoli, ne, določene politične opcije. In to vidimo, recimo vse, recimo, če vzamemo Ameriko, se lahko rečeš, da je Fox News bil zmerom za konzervativce, pa za Busha. Ampak on ni bil zapušal osebno. On je bil enostavno je branil kot je stran poslovno politiko Ruperta Mordoha, ki je najdel na tem eno fajn nišo in zagovarjal je gledalce konzervativno Ameriko, ki so na te vrednote prestajali. Ampak ta isti Fox News, v momentu, če bi Bush iz te uloge izstopil, bi se obrnil proti njemu. V Sloveniji pa tudi <laughs> na prostorih bivše jugi to praktično ne mogoče, zaradi tega, ker imaš ti toliko deklarirane ljudi, da bi po moje lahko kdorkoli iz uradne pozicije ali pa opozicije začel zagovarjati vse od kolonije na Marsu do, ne vem, povojnih pobojev, zanikanja holokausta, vse, vse na enem in istem mestu, pa sploh ne bi se noben zares zamislil, čak, kaj se pa mi zdaj tukaj gremo, še zmeraj imamo eno stranko, mi smo tele, imamo drugo stranko, mi smo tele in to je nekaj, kar novinari trenutno v Sloveniji razredkih izjemne znajo presečiti. Pa da, ja se samo htio <clears throat> samo nadovezati da je to taj, taj, taj, e, ta, ta laž političke korektnosti koja je nametnuta e, kao... Ja, ja ne mislim da je medijska industrija u naročitoj krizi, ona je u krizi samo u mjeri u kojoj je oglasna industrija u krizi, a u krizi je novinarstvo kao, kao ono, ono što e, postaje nepoželjno u, u, u, novinarstvu jest tekst informacija, tekst ili komentar koji izazivaju nelagodu. Dakle, novinarstvo danas inzistira e, najviše na informacijama e, koje su intrigantne, koje su koje tako intrigiraju, ali ne one koji, koje zaista izazivaju nelagodu. Ako e, zaista uporno plasirati takvu vrstu ili informacija ili komentara. Dakle, ako pišete kako se e, dva kilometra od vaše redakcije nalazi koncentracioni lov u vašem mediteranskom gradu, onda je to informacija koja izaziva nelagodu. I nju niko ne želi na tom takozvanom e, e, tržištu. Ona nije korektna ni, i to su bile ratne okolnosti. Ali sad postoji e, dalje cijeli niz sličnih takvih nelagodnih stvari koje se naprosto ne žele. Tada će vas ostaviti oglašivači, tada, ćete vi biti izbačeni iz struke kao neko ko je kreten. Mislim, vama će vi ako e, danas u, nekim hrvatskim novinama zaista ovaj, uzmete i napišete kritički članak o Todoriću koji je najveći e, trgovac industrijac u Hrvatskoj, ne, neću vam reći da ste ludo hrabri, nego da ste kreteni, jer gasite svoju novinu, jer, radite štetu ukupnove poslu, jer sve novine žive od Todorićevih oblasti. Sve novine žive od Todorićevih oblasti. On je valjda jedno 20% oglasnog tržišta da uzima Da. Tako da, ovaj, ali e, e, mimo toga čak, i, naprosto se e, novinarstvo se E, također stalno sa izlikama e, liberalnog tržišta, politički korektnog jezika, e, jasno profiliranih političkih pozicija, ali oni koji su liberalno zadane, se lišava bilo kako je proizvodnje neugodnih stvari. Nelagodne. Mi znamo kako, je nelagodu na federalnoj razini proizvala vremena naslovnica mladine, sa, gradnjom e, mamuline ili to. Ali to su stvari gdje se onda, na, tim stvarima se zapravo gradio taj, taj, kritički nerv novinarstva, što je zapravo iskreno rečeno, ja, ja sam nikakav novinar za raciju. mene, mene zanima isključivo taj provokativni dio I mislim, cijeli koncept Ferala zapravo nije veze imao sa profesionalnim novinarstvom, nego imao veze sa, sa društvenom provokacijom, koja je bila obslužena nekakvim zanatom mi smo svi bili relativno pristojni pisci i ali nas je zapravo zanimalo stalno serviranje nelagodne stvari, za koje, ne, iz nekog nego zato što smo mislili da su one e, važne za to društvo. E sad, e, od jedan put iz, pozicija e, kasnih 80-ih i 90-ih, kada to zaista imalo nekakvu, nekakvu vrlo vidljivu svrhu i efekte, ono se danas na jedan e, totalitarniji način, upravo zato što je pamu vodo, se, se e, ekskomunicira sa tog tržišta. Sad samo pitaju da pitao, ok, da ajmo vidjeti kako funkcionira to tržište zašto više nemamo manevra postavljati nelagodna pitanje, Jer kad ona bude maknuta sa BDV Zlojka, kako sam shvatio cijelu tu priču, to je za sad dobra volja BDS dvojke da se peščanik uopće može emitirati. Kad ta dobra volja e, nestane, dakle ne funkcionira, onda naprosto nema prostora. Dakle, Ajmo se samo zaustaviti, e, to povezati s ovim što je Heni rekla, nema ljude zanima Severina. I onda vratimo tu loptu na ljude, na publiku. Dobro. Ne? Dobro i ova tvoja nelagoda isto, znači ljudi neće da ih... Ne, ne, to je uvijek mis, dakle nije ništa crno bijelo. Ko je tamo s druge strane? S druge strane su ti, oprosti, s druge strane su ljudi koji su, ono što je Viktor rekao, isto tako znali da u Splitu blizu naše redakcije ili njihovog stana postoji logor za građane srpske nacionalnosti ne samo što to njih nije zanimalo, nego, nego smo mi bili neprijatelji koji smo o tome pisali. Prema tome priča o čitaocima ili o narodu je to je jedan skliski teren, ja nisam tu baš. Mogu ja jedan primjer ispričati, recimo. U Splitu, u Splitu je 95. Eh, pa, eh, se desila Oluje, e, dakle velika oslobodilačka, herojska oslobodilačka akcija. E, herojska oslobodilačka akcija Oluje. Znači. Ovaj, e, mi smo, do tad je Feral zaista pisao i, u vrijeme rata o zločinima koje su počinili i sa hrvatske strane vojnici. I bilo smo izloženi zaista raznim vrstama pritisaka. Ali nikad kao u tom momentu, a sad ću vam reći i to na osnovu jedne reportaže koja uopće nije pisala o zločinima, niti je Dakle, mi smo e, e, iz Splita je svaki dan išao vlak za, za Knin, koji je ovaj, e, koji se punio ljudima sa praznim torbama i oni su odlazili tamo, napunili torbe cijeli dan i vraćali se nazad. To je bila ogromna kompozicija koja je išla svakoga dana, koja je išla više tjedana. I ogromna količina građana Splita je ušla u taj vlak. Po logici brojke. Mi smo pustili našu jednu mladu svojnicu da uđe u taj vlak. Ujutro provede dan s ljudima u obilasku stanova, samoposluga, radnih pogona, e, skladište i tako dalje. Ona se vratila nazad i napravila je reportažu o tome. Mi nismo mogli živjeti sljedeći dan koliko E, i to je, to je ta nelagoda o kojoj ja govorim. Ljude nije stid kad zajedno uđu u vlak jedni s drugima i idu krast. Ali ih je užasno stid kad njihova slika izađe u novine i kaže išli su tamo krasti. E, dakle, ja naravno ništa ne generaliziram, Feral je imao svoju brojnu publiku koja je bila ali, ali e, to je to raspoloženje koje onda e, koje, koje, koje izaziva kralje. Še kakšno poslušanje. Ja, je vaša ocena, da na Hrvaškem res ni niti enega svobodnega medija, ki bi se približal normalno vnašal v današnji situaciji? Kako policaj, nisem čuo. Da li je vaša ocena? Da li je vaša procena, da zaista nema nijednog nezavisnog medija u Hrvatskoj, pošto, dobro, svi znamo da su naše zemlje u tim državnotvornim problemima izuzetno jako ukopane, pa ja svejedno se trudim nekako dobiti neku sliku i sa hrvatske strane. Zbog toga pitam ako je vaša procjena zaista da nema ni jednog nezavisnog relevantnog medija u Hrvatskoj. Pa ima relevantnih, ne znači da su nezavisni. Mislim, nezavisni. Nezavisni više nisu zbog toga što ovaj, E, novi list je recimo novina dobra, e, oni, oni recimo ne rade takve svinjarije kao ovaj. I oni jesu zapravo cijelo to vrijeme na neki način, na neki, zapravo su bili nezavisni. Njih je sad kupio jedan gospodin koji je također e, kupio jedan otok i on ima užasno puno plina, nafte, bavi se sa... On je tako tajkun recimo. I onda on je kupio novi list zbog toga što mu je u tom trenutku trebao potpis ovog našeg odbjeglog premijera da dobije terminal za ukapljeni plin tamo negdje. Za to mu je bila potrebna novina koja bi onda tako ne bi više ovaj, bila tako puno kritična prema toj trenutačnoj vlasti. I sad je pitanje koliko oni više mogu biti e, tako nezavisni kad e, naprosto imaju gazdu koji se voli onda miješati u uređivačku politiku. I postoji još jedna korporacija koja također Europa Press Holding koja na koju se ne može reći da je nezavisna. Imate hrvatsku televiziju, ona je dosta nezavisna. Nema, nema. Imam jedno pitanje za gospođu Heni. Šta je bilo zaista iza ovog pokušaja da, ukinu za jedan dan e, elektronske novine u Beogradu? ja, vam, tu samo... znam da je ovo pitanje za Petra, ali... E, ne znam, možda... E, ne, možda mogu ja da vam pomogne, pošto je on naravno naš, naš prijatelj i znam od početka kako to funkcioniše. E, tu, kako da vam kažem, problem je što se ništa dramatično nije desilo. Ne može niko njega da ukine, niti je to pitanje nečije odluke da on bude ukinut. E, prosto je e, problem u tome što kako, niko neće da pomogne izlaženje tih novina. Eto, to je. Dakle, vi ne možete, na, prvo na Petra Lukovića, koga zna, na njega ne može se vrši pritisak, to je, se <laughs> zaboravite, ja? Tako da je stvar u tome dakle, što niko apsolutno ne želi da pomogne, a to ipak nešto košta i on se stvarno lavovski bori već mjesecima, ali prosto to, to nikome ne treba. Ne treba ni, ne treba ni, tako da kažem, ni, ni, ni nekim eventualno, jer to ima dobru čitanost, to je čitanost i na teritoriji cele bivše Jugoslavije, dakle neko ko bi se reklamirao, ne znam, ako ima Raiffeisen banku, Dakle, njemu je zgodno da ga čitaju, ne znam, ili u Splitu ili u Zagrebu da ima Raiffeisen banke. Dakle, postoje neki ekonomski momenti koji govore u prilog tome da bi zaista mogao da živi od reklama. Ali tu ne žele niko da se, da se reklamira, jer prosto to nije politički udobno. I svi ga izbjegavaju. To je Nažalost, često sada ne mora, znate, često sada je situacija takva da ne mora niko ništa da vam uradi, ali da prosto ne možete da obstanete ni jedan jedini dan ovaj, e, nemamo tu ako hoćete ni kulturu, nema ni mogućnost da recimo čitaoci pretplatno pokušaju da pomognu. To takođe ovaj, uopšte ne uspeva, tako da zaista je pitanje dana koliko će on moći da, ovaj, da opstane, jer prosto nema pomoći ni nijotkuda. zadnjem periodu Janšine vlade ovdje analizirali taj nepostojeći medijski trg, tržište i ustanovili iz mladine su otišli oglasi ovih istih monopolnih poduzeća koje je tada kontrolirala ta vlast iz dnevnika, dnevnik. Provjeravali smo to neke pokazatelje i u to upleli s kolegicom Sandru Bašić-Hrvatin, e, nazvije smo to istraživale, teoriju dva, dvojice autora Halina i Mancinija o modelima medijskih sistema u zapadnoj Europi i Americi. I prema toj nekoj e, e, njihovoj podjeli, ovaj naš medijski sistem bi se mogao uvrstiti u sistem karakterističan za Južnu Europu. Pun klijentelizma, a novinarstvo e, se povezuje više sa političkim aktivizmom po toj nekoj teoriji. Od toga da su E, e, privatni mediji došli kasno i televizija u državnim, pod državnim Tu on oni ubrajaju Italiju, Francusku, Španiju, Grčku i tako dalje. I što vi mislite o to, toj, toj tezi? Da li je to stvar, naime, ta veza, oni tvrde da postoji veza između političkog sistema i tradicije i medijskog sistema. I kako se u stvari e, te medijski sistem i novinarstvo u određenom društvu razvijalo. Da li ovo što mi sad opisujemo, u stvari trpimo posljedice toga da je novinarstvo bilo shvaćeno kao društveno-politički rad i da li je to ako u sadašnjim medijima imaš um, neki politički stav, da li je to ta karakteristika, ta negativna politički aktivizam u novinarstvu. Naime, druga je teza da treba biti factual journalism, samo činjenica. To je neka opozicija ovom sistemu. Kako vi gledate? Malo sam odužila, ali da li vam se čini da tu ima neke, neke soli? Ja mislim da je najveći problem ovih, ovih, ovih zemalja u tome što nisu naučile tolerirati slobodan medijski prostor. Ne slobodan medij kao takav. Slobodan medijski prostor podrazumijeva to da ćete e, dopustiti, ne samo dopustiti, nego i omogućiti e, čitav niz vrlo, vrlo, vrlo različitih stvari. Mislim, politički angažirano novinarstvo i to agresivno politički e, angažirano novinarstvo također može biti dobro. treba mu omogućiti. Problem ovih tržišta je da idu na sve ili ništa. Tu se, Hrvatsko se radi o jednoj vrsti uniformiranja. Dakle, svi dnevni listovi, ako im glave prekrete, ono užasno liče jedan na drugo, već vizualno. Svi tjednici, e, a najčešće je svaki od njih miks svih postojećih žarova, dakle miks između vrlo serioznog e, politički komentatorskog lista i, i golog tabloida. I, to je onaj problem, da se zapravo kroz to, taj privid e, šarolikosti, to je što kiosci se tresu od novina, a svaka je žarovski Dakle, zapravo smo dobili, e, zapravo smo dobili uniformira, a dobili smo ga zato što ono što bi zbilja stršao, mi, mi, mi, mi u, u, Hrvatskoj nemamo ništa, niti blizu e, e, tome što je bilo nešto tako seriozno i ozbiljno i lišeno skandal, skandalističkih tema kao što je mladina. Takav tjednik je danas u Hrvatskoj nezamisliv. Potpuno, potpuno je nezamisliv, svak će kazati čeka pa imamo Globus, Nacional, viže to dobro svejedno koji je koji, e, Dakle, e, tu je taj problem da se nije vodilo računa o slobodnom medijskom prostoru, ne o šta bi to bio slobodan medij, šta bi to bio slobodan dnevni Danas mi u Hrvatskoj nemamo ni jednu dnevnu novinu koja ima početak teksta na prvoj strani. Koja ima početak teksta, dakle sve imaju 20, slika, 20 naslova, sve, su jednako tu problem je e, te, te uniforme, a nametnuti su neki standardi koji su onda na njima se inzistira, korporacije na njima, ovi menadžmenti na njima užasno inzistira. Pritom e, naklade padaju, uopće to se ne pokazuje uspješno, to je, to je živa istina, ko što, e, ne znam, u Europi padaju naklade, i cajtu ne pada naklade. Zbog nečeg se e, jedna struktura ljudi koji su zapravo vjerni čitaoci novina se okreće ozbiljnim novinama i želi da ima te ozbiljne novine, tabloidi e, imaju najmanje fiksne publike, oni stalno moraju proizvoditi e, svoje ludilo. Tako da je upravo baš paradoksalno je to da je upravo dobro vrijeme za ozbiljne novine, koje se više ne mogu proizvesti jer se više niko ne usudi pokrenuti. Da dođe sad, padne nekakav e, nezavisni izdavač, što kaže, ja ću sad raditi ozbiljne, seriozne novine, ta, ta publika je već kroz zadnjih 10-15 godina toliko zatrovane da bi trebalo vremena da se na to navikne. Što ti misliš? Pa ne, evo samo jedan primjer, kod nas licencno izlazi Lomon diplomatik. I, ovaj, I kako se privikamo na ozbiljne novine, sad je studeni, novembar, mi imamo još od septembra broj na kiosima. Znači čak ne uspjeva ni prevodno seriozno novinarstvo ovaj, održati onaj svoj standardni ritam koji ima svugdje, ali on diplomatik izlazi ovaj, u, puno zemalja. A, mislim, točno je, točno je i mislim da zapravo moramo, vratiti negdje priču na onaj početak, na ono pitanje, e, retoričko pitanje iz naslova, koliko, koliko, su, tu sami, e, mediji e, doprinijeli tome da, nema, da nema slobode medija ono, stvarno su se, svojski potrudili, e, zamijenjene, su teze, e, e, ja mislim da bi, na, nešto što je tržišni uspjeh, da bi to i u novinskoj industriji kao i u svakoj drugoj moralo se odnositi na broj čitalaca. I apsolutno je suludo da je nešto drugo glavni valer, znači Eh, profit koji se, eh, koji se stiče od oglasa. Mi znamo kako u medijskoj industriji ovaj, eh, sve više raste taj postotak u, u, prihodu koji se, koji se stječe mimo publike, mimo čitavaca. Znači da ono što je, što je smisao novina, znači da, da objavite nešto što će ljudi čitati, nešto što će biti točno intrigantno, E, što, e, što će otvarati neke, neke nove procese u društvu, sumirati ove sadašnje. E, u takvoj strukturi prihoda to mora biti zanemareno. Znači vi morate, ako 60% zarađujete od, od oglašivača, onda je vama stvarno 60% novina E, svinska rebra, svinske lopatice u razno raznim megamarketima, pa ono, to su vam sad ključne informacije, ko što ste imali one burzovne dodatke, kod nas imate u hrvatskim novinama, ne, znam je tako, ovaj, u slovenskim, e, i u slovenskim dnevnim listovima, vi možete pratiti ovaj, e, vrijednost svinske lopatice u Lidlu, u Konzumu i tako dalje. Kako se kredi, to ovaj, možete praviti ono, usporedbe svaki dan. I to, je, I to je sadržaj koji mediji donose i šta bi sad, sad bi zapravo trebalo o tome pisati komentare, evo, komentirati svinsku lopaticu. E, tražiti, da li onda treba e, tražiti isključivo model po kojem mogu izlaziti novine bez oglasa i ne pristati na ništa manje od toga i tražiti poslovni model za to. A pa ne znam, li se naš poslovni model, ispričavam se, možda nije bilo namjerno meni ovaj pitanje, a, bi samo kratko možda, e, možda ne treba pronaći poslovni model. Ja mislim da svi zainteresirani u ovoj priči, i novinari i čitavci, zapravo, zapravo će morati pronaći neka, nekakav model. On neće doći kao gotovo rješenje. E, e, e, medije, koji bi bili ozbiljni, znači ono, danas da pokrenete, da imate nek, nekakav startni novac i da krenete, minirat će ih distribucija, nailazit ćete na, na probleme ovaj, na svim stranama. E sad, onaj ko hoće pisati te novine i onaj koji hoće čitati, mislim da će morati pronaći nekakav alternativni put da se, da se Da te, da te novine dođu, do čitavaca. Hoće li to biti sistemi pretplate? Hoće, mislim da, da, da se neko novo, neko novo poglavlje mora otvoriti, da nema, da nema gotovog recepta. Ja, ja mislim, da bi Slovenija morala blokirati ulaz Hrvatske v Evropsku uniju, dok se ponovo ne pokrene listka. <laughs> A, a, a imaš. Še kakšno vprašanje. Grega, ti tam pridno si tiho. Grega Repov že z nami, je s nama glavni urednik, odgovorni urednik Mladina. Dobro. A boš kaj Jaz v resnici sem se malo pozvalil, da je ta pozicija zelo všeč. In eh, ne zurujem, kaj govori v hoteli. Tako da bi se vzdržal, sem bil ljudi bolj zanimljiv. Dobro, okay. oprosti, da se ti zvala. Ja, bi Evo, Saša. Za... Čekaj samo. Eh, moram povedati, publiki Saša Panič je bil sodelavec Ferala, zdaj je sodelavec Mirovnega inštituta, tako da smo videli nekaj. Ja. Uh, za Viktora, pitanje, radim moč. No. Uh, eh, Hrvačen je tudi moja materinščina, Hrvačen, tako da bom se stavil Hrvačen in prej vprašanje. Uh, v Belgradskoj riječi je bio javno objavljen vaš odkaz No, mislim, koja je Hrvatska novina to objavljena? Mislim, to bilo uopće objavljeno u Hrvatskoj? Nije. Felton u novom listu. nije, nije. Ne, nije ni preneseno, ni ništa. Nije to važno, što ima veze. Pa nije. Ne. Mislim, mogu... Mislim, nije ovo važno. Inače, preporučujem na sprednjoj strani svojimi biografskimi knjižnimi listi, ki je torej objavil kar nekaj zadnjih, da ne delam reklamo. Ampak to je zelo zanimivih člankov v tem kontekstu novinarstva, kam kot novinarstvo gre. Ja. Zadnji ključ tudi. Zdaj je Nilič urednik ja. fabrike. Samo eno kratko vprašanje v zvezi z javno televizijo, ker smo ravno Sloveniji pred naslednjim zakonom. Pa menite, da bi bilo koristno zmanjšati število programov v javni direkciji, naprimer na en program in ustrezno zmanjšanje tudi naročnine, ali kot je trend v Sloveniji, povečati število programov in se povečati tudi naročnine. A s tem povezujete tudi prisotnost oglasov ali ne? Ne, zaenkrat samo v programov. Da li treba na javnim televizijama smanjiti program, pa neka je samo jedan i manja pretplata ili ovo što se i u Sloveniji bukti i sa digitalnim kanalima i tako dalje, da samo se širi? Pa u Hrvatskoj bi, u Hrvatskoj bi najbolje bilo ukinuti. Ja, mislim, ja tu zaista moram iz, svoje kože odgovarati, mislim, Hrvatska televizija je jedna Eh, opasna institucija koja proizvodi golemu društvenu štetu, ja od nje ne vidim nikakve koristi. Eh, naime, vidim samo, samo štetu. Zaista, nju je najprije potrebno zaista istinski reformirati, eh, što je sad nemoguće jer se ni ta vlast nije reformirala. I veći dio ovih problema o kojima mi ovdje govorimo proizlazi iz toga da nakon Tuđmanove diktature zapravo se nije dogodila ta katarza koja bi onda krenula od samih nositelja vlasti pa do svih ostalih institucija koje, da bi se one uistinu reformirali. Danas su e, e, svi šefovi e, Hrvatske televizije i urednici Hrvatske televizije ljudi koji su vodili rat na Hrvatskoj televiziji. Dakle, koji su, tako da ovaj, to je ogromni njih je bolje da ih je što manje. Dakle, pet minuta dnevno ono, i to reklamu Ma dajte ljudi, pa ne možete televiziju ukidati. <laughs> Što? Svetlana, e, pa da samo sam htjela dve, dve, tri kratke stvari. E, na, na ono tvoje pitanje kad si rekla, e, s jedne strane, nešto što novinarstvo koje je kao, tako da kažem, ili substitucija ili deo političkog angažmana ili prosto daješ samo informacije pa mislim da to, da je to lažna dilema i da je to, ovaj, pogotovo u, na ovim našim prostorima, kako se to kaže. Prvo, a, govorimo o periodu dakle, socijalizma, novinari kao društveno politički radnici i onda smo prosto 90. godina mi bili, ako to mogu tako da kažem, deo pokreta otpora. Jel? Mi smo sticam okolnosti se bavili ovim poslom i pokušavali smo da učinimo šta je ko mogao da, e, da, da se ne dešavaju baš takve strahote kao što se dešavale. Dakle, mi smo bili eksplicitno politički angažovani, mi smo bili deo toga. Jel? Onda e, a, nešto što se zove tranzicijom. znači, međutim, e, i dalje su teme koje su, koje su bile 90. godina samo mimo opucanja, baš tako, ponovo u opticaju. Jel? Recimo, ako, ako se desi da pokušaju da organizuju fašistički skup u centru Beograda, mi kao mediji jedino što možemo da obavestimo o tome i možemo takođe da naše saradnike koji su uglavnom pravnici, tako da napišemo pismo predsedniku Republike da ga pozovemo, jer niko to drugi nije radio. Znači, mi često preuzimamo i tu ulogu aktivista zato što, to, zato što postoji ćutanje a to je dakle da napravimo jedan poziv predsjedniku da ga pozovemo da, da brani ustavno uređenje zemlje na čijim čelu. Ja. Tako da smo često iznuđeni, odnosno prinuđeni da izađemo van, tako da kažem, naše profesije. A, ali, a, kako vi da informišete? Ja sad ću vam reći primjer, recimo. Sada je to gore kao kolega Pavlović koji je dopisnik naš iz Amerike i to je potpuno potvrđena stvar. Dakle, nijedan ambasador države Srbije ne sme da da izjavu novinaru iz Srbije, dok nije pitao Ministarstvo inostranih poslova Srbije. Ni jedan. Dakle, svaki strani novinar ima pravo da zove pred ambasadora Srbije, ne znam, u Americi, da ga pita nešto. Ni jedan srpski novinar ne može da pita ništa našeg ambasadora dok on ne dobije ovlašćenje iz Beograda. Neki su se, nažalost, ambasadori, odnosno, osmrli da kažu koju reč i bili su kažnjeni sa 20% svoje plate. Dakle, vi ne možete da dobijete informaciju mi smo probali da dobijemo informaciju tako da testiramo koliko košta pogačica u kantini vojnoj u Srbiji. Ne možete, to je vojna tajna. Dakle, sve je, hoću da kažem, ja sam skoro uverena da kada bi se desilo neko čudo da se dekretom preko noći uvede dekretom pod pretnjom smrti sloboda novinarstva i da ima par na pretek. Znate kako bi se malo razlika primetila? Strašno, jel? To me poražava, jel? Jer hoću da kažem, dakle, da vi imate, imate sistem koji vam ne dozvoljava doći do informacije, to je pod jedan, i pod dva ono što ja nikada ne bi pocenila, a to je strahovito nizak nivo inteligencije, ku govorimo i IQ, i govorimo o obrazovanju novinara. Jer je jer to prvo nisu novinari za početak, jel? Mi znamo 10-15 godina, ne zato što hoće, nego to je dolazio ko je stigao, kako je stigao, glumio neke novinare, tako da je e, veoma problematično o tome govoriti kao profesiji. I u jednom vašem pozivu, i time završavam, postoji e, jedna vrsta, tako da kažem, pitanja ko je taj ili ko bi mogao da, da pomogne malo, tako da to novinarstvo ovaj, kritično <laughs> kako da kažem, da, da, da malo nekako prodiše. Mi smo recimo imali na zakonu informisanju koje je donet u Srbiji sada, mi smo imali jednu dramatičnu situaciju, po meni je to u stvari najgore moguće, jer ja razumijem da država napada a, a, kritičko novinarstvo, ja to potpuno razumijem, pogotovo ovakve države. Ali mi smo imali političke stranke koji su naši prirodni saveznici bili, recimo to Liberalno-demokratska partija koji vidim da se često dive u regionu zbog njenog rečnika, nezavisno druženje novinara i neke nevladine organizacije koje su direktno e, doprinjeli taj zakon e, da bude donet. Tako dakle, da ja, ja ošte ne, čudim se što oni hoće da nas uguše, ali naši prirodni saveznici, politički, tako da kažem, nevladin sektor i nezavisno druženje novine će da se hranilo u stvari to malo ovaj, kritičkog novinarstva. Tako da imamo jedan sramni zakon sad o informisanju koji je doprinao da samo cenzura bude veća ja mislim, nego ikada u Srbiji. I još jedna stvar, dakle, samo ovako, Dakle, zašto bi nekoga ovde ili zašto bi naše ljude, e, naše slušalice ili čitatelji zanimala naša profesija? Ma ajde, svi imamo problema, pa se borite kako znate i umete. Ali mi živimo u zemlji u kojoj vi ne imate politički sistem koji je tako razuzdan da je na kraju ostalo, dakle ne, imamo političke stranke koje su razbirale celu vlast, imamo parlament koji je cirkus na cirkusima, je tako? Imamo nezavisna regulatorna tela koje su karikatura samom sebi. Vi imate jedino novinarstvo sada na koje je na svoje nejaka pleća trebalo da preuzme nekakvu takvu kontrolu izvršne vlasti. Znači ništa nema, postoji sad srpski kraj Aleksandar je govorio, postojimo samo ja i moj narod između nas nikog. Tamo mi je situacija sada tako, dakle, postoji umjesto ja, sad su to neke stranke, postoji taj narod i između njih niko. Jedno vreme smo mi čak glumili, tako da kažem, neku vrstu i pokušali da glumimo neku vrstu korektiva, međutim, naravno da ćemo biti izbrisani. I, već smo izbrisani kao što je Feral, tako isto i drugi. Zato što ni narodu to ne treba, jer je proizveden narod kako vam kažem, to je kao kad vi se vi igrate šibicom, a tu je benzin i baciš šibicu, zapalilo se ti kažeš, ju šta bi ovo? Pa naravno, ti si to proizvodio 15-20 godina i za uzvrat, odmah ti javno mnjenje i taj narod ti odgovara, tako? Pogotovo što to, naravno, njemu konformno tako odgovara. Ali mi smo proizveli, između ostalog, taj takozvani narod i njegove potrebe, jel? Eh, pitala bi, vprašala bi vaju, vaše o satiri, o satiri i, i prostoru za novinarsku satiru. Ti, e, Robert, da si ti odgovoran za mlade, mladina mit? O, ne, odgovoran? Ne? ne, ne odgovoran. Ne odgovoran. <laughs> ne, jaz sem tukaj sam uh, mehan učenec uh, tromblona, uh, feralovega tromblona. Ne, in, mislim, da to je bil maksimum eh, politične satire v teh prostorih, je bil feral, ne? in mi vsi smo neki majhni posnemovalci. Je pa... A bi rad več prostora, recimo, v Mladini ne? ne, mislim, da ni problem v prostoru, ne? problem je v, v takih eh, kreatorjih politične satire, ki jih, ki jih v bistvu, kakor imam jaz v pogled, si lahko našel samo v, v Split. Tam je, bil, tam je bil veliki satirik Miljenko Smoje in potem Feral. Izven tega, v, na teh prostorih, jaz take konsistentne satire iz tedna v teden eh, je ne mogo. To je najtežje. To je... Kde se sad predrže generira ta, ta, taj talent, ta energija? Eh, kroz ove predstave melodije bljeska i oluje. ne, nema, u Hrvatskoj niko nije zainteresiran e, za, evo, od, nedavno, Viktor na jednom hrvatskom sajtu, Robi K je dobio opet pravo građanstva. A je? E, ovaj, od nedavno je u malim dozama, ne može Hrvatska to podnijeti. Ovaj. E, onako kako bi bilo, onako kako Robi može, ja? onakva satira kako smo mi pisali nije potrebna ni jednim hrvatskim novinama, to ovaj, interesa naprosto nema. E, onu satiričnu poeziju kako sam pisao u Feralu pišem je sad u Beogradskom betonu. Tamo su e, ono, bili zainteresirani ljudi i ovaj, otvorili, su mi, otvorili su mi prostor tako inače da, nema njih ja bi to mogao raditi za svoju kućnu upotrebu. O čemu to govori? Mislim, šta, šta iz toga zaključuješ? E, nema publike, nema novaca, E, i, ljudi pored vas? i mislim da ima, mislim da ima, e, ima i publika, ima, e, mislim mi, niti ja, niti Viktor, nismo mi, jes, financijski uvjet, radit ću vam rob, ne znam, za, bezbroj eura. <laughs> Kome? <laughs> znači, ne, radi, se, ne radi se tome. Mislim da ovom činovničkom novinarstvu, birokratsko novinarstvo kako danas prevlada u Hrvatskoj, to je nastavak onog novinarstva e, društveno-političkog od nekad. Da e, njima strašno paše to što e, onakve feralovske satire nema. Sve se opet vratilo, sve se opet vratilo na onaj, ono što smo nekad zvali sindikalnim humorom. Na to one, one karikature koja ne znam kome su smiješne, nisu ni onome kojih je pravi. Eto, mora biti nešto nacrtano u novinama, pa to stavi. u, tako, da, da, kao da imamo i neki lakši sadržaj, inače nas ubio onaj ozbiljni po novinama, sve pršti, sve pršti od njega. Tako da nema ovaj, ta, ta satira je bila, e, ona nije bila tralala, ona je bila e, teška i mučna. I, i za onog, e, i onog ovaj, ko čita, pa i za onog ko je pisao. ovaj, o, tim stvarima negdje čovjek onih najtežih godina pokušava nasmijati samog sebe. pa onda, pa onda je čitalcu. Znači, to nije, to nije bila opuštajuća priča. S obzirom da nije, ona, da nije opuštajuća, da se ne uklapa ove wellness trendove ovaj, hrvatskog novinarstva, ona nikom ne treba. Ja to razumijem. I ja, ja se ne bi gurao. Tamo ljudi, ljudi u betonu ovaj, još misle da to ima nekakvog smisla i ja sam zahvalan na, na pružnom prostoru. Jak se zanimiv primer je tako, za malo pogledati, je tudi Italija, zato ker kdo je tam obstaja en bloger Beppe Grillo, ki je sicer mal, mal hecen, mal resen, ampak um, on je uspel v zadnjih letih res okoli sebe zelo resno politično gibanje skrb spraviti, ugotovil je, da publika obstaja, pa recimo Sabrina isto. In ona dva oba pravta, da naenkrat v Italiji morajo komiki, satiriki, politično, publično gledališče, ki deluje čisto skoraj na, na ravni komedije dell'arte, direktno med publiko in tem, da je naenkrat v Italiji pod Berlusconijo mora prevzeti vloge, ki so jih včasih, oziroma ki bi jih mogli upravljati in politiki in novinari. Recimo Beppe bi bilo veliko treče, men sploh ne bilo treba tega početi, če bi novinari delali svoj del. Ampak, kad ste, tudi kad vi pravite, mislim, naravnih saveznika nema, jednostavno. Uh, Eh, kar je ugotovil tudi kjerkoli analitik italijanske medijske scene, ker je ugotovil, da so vse proti Brlusconijeve zakone omogočili, podprli komunisti, ki naj bi bili njegovi naravni sovražniki iz lastnih oportunističnih razlogov, ker so bili tok časa zadovoljni, da je bil raj razdelen potem, ti imaš prvi program, ti imaš drug program, ti imaš program in noben ni hotel to obstoječe stanje dirati, zato ker je vsem udobno. zaradi tega, da smo za nek način učil kritičnega novinarstva. V tem času ne samo, da uh, smo bili vsi zelo, zelo uh, upani na nek način, kar se je dogajalo, ampak uh, so nam s svojim intelektom tudi uh, poskušali malo reči, da so masike humornega iz uh, zelo, zelo klavene slike sproducirala na način. Uh, druga zadeva, mogoče samo eno mnenje, obe mnenji pa mogoče se nekaj lahko domislimo, no, kakšen jaz kaj domne zgodba. Eno mnenje je, da je potrebno mogoče uh, deliti med uh, rumenostjo in televizičnostjo medijev. Uh, uh, Sveto nekateri mogoče malo zmisli na tem, ampak jaz mislim, da je Feral sam dokazal eh, uh, z naslovnicami, Viktor to dobro ve, ko ni plovi teksta gor, ko je mogoče tudi dobre intelektualne teme spraviti na, na, na, na piedestal družbenega konsenza, družbenega dogovora, oziroma eh, eh, dialoga. Tisto, kar bi pa samo hotel povedati na koncu, pa je naslednje. Mi eh, imamo v tem trenutku že protestno oblastjo, ne vedno, mislim, na Lena, tako je dobro opozoril na, bom rekel, na ravne zaveznike v politiki, ki so na spolnih polih. Mi imamo v tem trenutku medijski zakon v Sloveniji, da ne bo zvedo, da je Slovenija mogoče izvan tega konteksta ja. lokalna. Yeah uh, medijski zakon, ki ga izbira desno opcija, se pripravlja medijski zakon uh, nov, ki bo redno spet kot delo opcija, kot so bili po mojih informacijah, da ne bo, ki bi sem drugačen kot desno opcija, saj takve tem izbira. Kako uh, delec smo v Sloveniji za svobodno novinarstvo, bi lahko se vprašal samo eno vprašanje. Se zamislite, Fera Tribun v 90-ih letih, če bi velala pravila prikazana sprotnih dejstev, kakor se velajo v Sloveniji? ko ni mogoče zavrniti prikaz na sprotno vrisko, torej, če je v njem zelo lahko, če je v njem zelo lahko, če je v njem zelo lahko, medijsko okolje, kar pokušajo tudi v Sloveniji, ker na koncu koncu Ste razumeli? Hm? hm? hm? Razumeli se. znači suprotna činjenica. To je dobro, to je odlično. To je polemika ovdje. ali moraš ih onda sve objaviti. Da, e, ali moraš ih sve objaviti. Nema ali Ali to, je... mislim, mi imamo isto problematične zakone i u Hrvatskoj koji, tako, na taj način propisuju i to je uvijek e, nastavanje s nekog državnog intervencionizma e, nametati kriterije koje bi trebala nametati struka. Mislim, to je problem vi danas čak, čak i ako košite sa, sa, sa, sa obratne strane vas, ako neko okleveće u novinama, vi zatim želite tužiti tu novinu ili to tu, ne možete ako prije niste dali e, da, šta je, šta je, šta je također ovaj, tako da ovaj... to su isti zakon. Ne, legislativa je i, kod nas. No mi smo imali grozni zakon koji su oni su malo mjenjali. E, prvo, ono što bi trebalo po meni napraviti, to je prvo u Hrvatskoj, dakle, e, dekriminalizirati e, klevetu i uvredu kao kazneno djelo. Kod nas je to još uvijek u u, u, kaznenom zakonu regulirano. I to je čak sad još gore zapravo nego prije zato što su uveli novčanu kaznu, pa kao eto mi smo E, slobodarski ne prijetimo zatvorom, a to, ovoga se još više boje, jer se ranije suci ipak nisu usuđivali osudite na zatvor, nego bi dali uvjetnu e, kaznu da se zapravo se osjećao e, slobodni. Sad je to, na primjer, da, vam prijatelji ubije neko na ulici, vi ne možete podnijeti kaznenu tužbu protiv ubice kojeg ste vidjeli, nego mora doći tužilac, E, istraga, vi možete podnijeti kaznenu prijavu eventualno. Ali ako vas neko u novinama e, okleće, vi, idete direktno na sud sa, kaznenom, sa kaznenim postupkom i, to, i većina tih e, procesa su, mislim, to je, to je katastrofa, tu se nije ništa promijenilo. Mi sad više... Ovako, imam ja jedan primjer to kako to funkcionira u Hrvatskoj. Feral se ugasio više od godine dana E, ja kao bivša glavna urednica e, još uvijek dobivam pozive za sud po tužbama bilo za satiru, bilo Glavaša koji je ratni zločinac, dakle on je e, osuđen na 10 godina robije i ti suci mene i dalje pozivaju na ročišta, dakle na sudove na koje on ne može doći zato što je pobjegao tamo u Bosni i Hercegovini. I to je ta tužba za duševne boli koje smo mu mi nanijeli kad smo pisali da on jest tamo pobio te ljude. I sve to po slovu zakona, on ima ta svoja prava, sve kako bi se reklo po slovu zakona osim, osim hrvatskog pravosuđa naravno. Ja ću sad iskoristiti uh, Goranovo javljanje za pitanje o tome što mislite Peralovci o besplatnim novinama? Najbolji. <laughs> ako su se radi o besplatnim novinama koje su e, dotirane, koje su kompletno dotirane, to je jedna priča. S druge strane, mi smo imali ovaj eksperiment, ne znam na koji način to funkcionira, sa metrom u, kojeg je pokrenuo EPH i koji su novine koje su živjele od oglasa. Slično. Dakle, to sve. A, ja, ja, ja ne znam kakva će biti budućnost toga. Ja, ja, ja sam unaprijed skeptičan, mislim, zbog toga što e, ja e, bi volio e, čekat da, da novine počnu živjeti od, od čitalaca na Tu je užasno važno ko je vlasnik takvih novina i kako ih je profilirao i šta sa njima želi. Dakle, nema, E, nekakvog univerzalnog. Jel? E, metro je u Hrvatskoj bio onako politički neutralan, bezbojan i tako i, i propao očito, tržište to nije, e, nije dobro primilo. Ali ja mislim da je inače trend kod nas da, da se, da se da, da ta struka postaje malo jeftinija samo po sebi, ali sad je ovo jedan dosta novi fenomen da ti dakle e, dolaziš do e, do nekih čitalaca zato što bi e, ti čitalci trebali vidjeti te oglase jel? Ako, ako, ako žive to. I to će se vidjeti u što će se izroditi. Ja mislim da je to užasno važno ko je vlasnik. I da tu, tu može biti onda... U principu više volim da, da ljudi kupe mora reći. Ja mislim načelno i tu ja uopće ne zagoram da to bude ikakav objavit. da nema ničeg prirodnog u tome da novine žive od oblasti. To, to je apsolutno meni neprirodna situacija. Možda ona nužna, možda ona sve, ali to je jedna neprirodna stvar. Dakle, ja ne mislim da se tu treba, da se tu može nešto bitno promijeniti i tako sve, ali pa ako govorimo o tržištu, jer onda govorimo, jer tu je moja struka van tržišta. Ja kao novinar koji bi pisao u novini, za koju nije bitno hoće li se kupiti, e, koja je skupa čak i da se podijeli, nego je bitno samo e, zbog toga, se osjećam tu kao gotovo suvišan, pa onda boji se da bi taj trend mogao ići tako dalje i, dalje. Tako da... Ja mislim da se tu vidi sretan razlik, prosto sad Ne, e, ovaj, oglašivačima su prije, do sada su im trebale novine, trebaju im mediji on, da im bude sredstvo preko kojeg će oni oglasiti Sad im više ne trebaju. Sad vam oglašivači krcaju poštanske sandučiće, ovaj, ne možete se obraniti, više im novine nisu potrebne. Ja mislim da bi se tu taj, e, još samo da novine shvate da im oglašivači ne trebaju da se taj razvod napokon dogodi. Ali te... E, to je ona razlika da li, da li medijske kompanije proizvode novine ili one proizvode čitaoce koje će pokloniti oglašivaču da li, je, da, li je, da li je smisao medijske kompanije samo da pronađe tog čitaoca koji će da pa onda ako usput mora, to mora napraviti preko novine. Ali zapravo šta je proizvod te medijske kompanije? Je li proizvod novina ili će proizvod biti taj, taj e, e, potrošač do kojeg će oni doći? Da izlazi još da li biste imali rubriku ovo građani javljaju, čitaoci javljaju, taj, taj drž, građansko novinarstvo koje e, se popularizira posebno sa internetom, pa mnogi naši mediji to... Mislim da ne bismo. Zašto to misliš? E, pitam, zato što se to prilično e, sugerira kao oblik kako vaši, vaša publika E, surađuje interaktivno sa vama i da li vjerujete u to da mogu biti građani novinari? Ovo, ljeto je bio trend u, jutarnjem listu ovaj, da građani mobitelima snimaju žene na plaži koja ne zna nije ima veće ovo, manje ono i tako dalje i ovaj, oni su to oni radili mobitelima i ovi su dijelili neke nagrade i tako, to je, to je taj trend. E, pošto ja radim na radiju tu je veoma popularno, tako kažem, jeftino i demagoški, kao uključimo slušalce. Neće ga, majko, od mene ne progovaraju uopšte, nikad. To je, to je jedna od prvih stvari koje sam uvela odavno, ovaj, tako da i toga se držim evo već a, pa, 20 godina. Čuti i slušaj. Čuti i slušaj. Bukvalno je tako. a, drugo, također imamo sajt, e, e, imamo otprilike 8000 čitalaca dnevno, komentari ne postoje. Niti će dok ja budem tu. o čemu govorim? Dakle, e, zato šta, ima neki stvari koje koje negde funkcionišu, koje su možda negde dobre i ja sad tu e, ne niti se osjećam dovoljno ni obrazovno, inteligentno da o tome govorim, ali znam tamo gde živim i gde radim. Dakle, znam da je najgori deo tog takozvanog naroda se nakače na telefon i se nakače na komentare, to su egzibicionisti i drugo, mi smo imali čak jednu drugu, opasnost, a to je dakle da vi imate podmatke političkih stranaka koji su u čoporima kreću u emisiju se javlja utisak nedelje gdje su sad oni kao reprezentuju javno mnjenje, pa se onda u čoporima kreću na radio, pa u čoporima se kreću na internet i, zaguše potpuno i ovaj, daju jednu potpuno lažnu sliku. Dakle, to je oni imaju partijski zadatak doslovno da tako nešto rade. I zbog toga je to, kao što je recimo a, dobijaju zadatak ti isti koji su se ukrčili na komentare, Dakle, mi radimo redovno promocije po Srbiji naše emisije, tako da kažem, radimo javne tribine, a već tri godine ne možemo da radimo bez prisustva policije. Dakle, to su kordoni policije, 150 policarac nas čuvalo u nekim mestima, po, punom ratnom opremom praktično. I vi vidite taj svet koji prvo nema pojma, nikad nije slušao našu emisiju. Ja sam kriva i što je izgubio rat, i što mu je FK Aranđelovci ispao iz prve ligije, i što nema zube, i za sve sam mu ja kriva, Zbog toga što su upravo ti e, građani koji su se javili po različitim emisijama i tako dalje, e, sve vreme potencirali recimo našu emisiju na državnoj televiziji kao paradigmu, kako ja kažem, kao fotorobot antisrpstva. I oni dođu kod nas u Čačku, niti oni znaju mi, niti mi ovaj, i oni kažu nama skandiraju pederi, pederi. Oni su mislili smo mi homoseksualci. I to nije je sve jedno, zato što je tih dana to bilo Ovaj, e, pa- to je bio problem. Onda smo negdje bili sviče cigani cigani, jer su te da neki da isele. Znači. Tako da, da to sa, sa narodom slabo nam ide ovaj, i neće, ne, neće e, kažem, e, mislim, a da ne govorim što dolazim iz zemlje u kome milion i trista hiljada ljudi nepismeno, doslovno. Ja ne kažem da su to ljudi koji ne treba da žive slične stvari, ali jako mnogo funkcionalno nepismenih i nepismenog sveta koji nažalost ne zna da raspozna neke elementarne stvari ja tu, ne, tu nema pomoći, ali mislim, kako da kažem, ne moram ja da ih trpim još. Ako moram da živim sa njima. Samo šta? Naravno da, da znate odgovor da je to jako malo, ali ono što mene brine je što novinari ne znaju koje pitanje da postavljaju uopšte. Pazite, ja meni, sad ću vam reći, u kući koje sam ja radila nekada, meni dolazi urednica dnevnika, znači dnevnik radio B92 koji je najslušaniji dnevnik bio tada u Srbiji. Ona, meni, ona čita vest, ona priprema vest, ona meni pita, da te pitam nešto šta su to sekundarne grobnice. Mislim, žena ne zna šta su sekundarne grobnice a, a, oni ne znaju koje pitanje da postavljaju. Ja to ne zamjeram, jer ja znam da smo mi, pazite, ja sam učila na fakultetu socijalizam 1, socijalizam 2, ekonomiju 1, samopravni i tako dalje. Dakle, svi smo mi doživjeli kapitalizam u ovoj divljačkoj formi, morajući da učimo neke stvari. Šta je tender, šta je privatizacija, šta su kontrolno regulatorno telo i tako dalje. E, problem je u tome što, što se ta komparativna prednost koju su nezavisni mediji recimo imali do takozvane revolucije 5. oktobra, ona se srušila za jedan dan. Dakle, mi smo smeli da obaveštavamo o konclogorima, o ratu i tako dalje. Onog momenta kada je, kada je pao Milošević, ta prednost koju smo mi imali se izgubila Zbog čega? Zbog toga što smo mi deset godina vaspitavani i radili kao novinari, ne morajući da se samoobrazujemo, tako da kažem. Da, da ne morajući da se pripremamo za vreme za koje će doći. I zato je potpuno sada nevažno, skoro je postalo isto, da li ste vi uplašeni ili ste glupi. Ovo ima jako dobro odgovore jedno i drugo, jel tako? Jer Dinkić kad dođe, kad kaže prosječna profitna stopa, klinički dug i tako, ovi svi norije popadaju na leđe odmah kao jer ne znaju šta da pitaju. Tako da je neznanje sada, kako, to se, vraćam se na to da nije pitanje samo hrabrosti, što mislim da ja tu neću da pocenim uopšte, nego je pitanje rada i pitanje samoobrazovanja, e, da je to, to će biti trajni problem u, u, u novinarstvu inače, ja, i čak i ako bude bilo hrabrosti. A više nema i meni je to prosto ono, zapanjujuće da gledam ljude koji su bili hrabri 15 godina, kako su pali zbog jednog Renaulta 4, recimo, za početak. Šansa je že dve uri od kad smo začeli, ali je kakšno vprašanje? Jaz bi samo zaključ, eh, za, zaključila bih sa jednim pitanjem, eh, da ne bude ovako depresivan zaključak, možda će i ovaj biti. Da li vidite ovo, imali uopće perspektive za kritično novinarstvo, pa smo vidjeli da negdje nešto možda ima. U mogućnost, ili Viktor si rekao, vratit ćemo se vjerojatno u nekom obliku, mogućnost u nekoj regionalnoj suradnji, u nekoj jednom, jednom pri, Jani Sever je još vodio mladinu, je spominjao i možda čak i radio neke, neke kontakte da bi se možda na internetu ili negdje našli mladina, i Sarajevo, Feral, i nešto radili zajedno. Ima li to smisla i, ima li to, to ja ne znam da li to trenutno tehnički ima smisla, ali to je neka, nužnost na koju će svi biti natjerani, jer ogroman dio ove priče je povezan s činjenicom da su ta tržišta naša strašno malena. Strašno malena. A, svi mi manje više radimo neke, medije i takvi su nam interesi da želimo biti margina ali ako ti kao margina ne možeš e, preživjeti, dakle ti si onda, to su tržišta na koja se stalno ide na sve ili ništa. Tako da će, da će ovaj, e, logika nekih zajedničkih interesa, e, jezika i tako da će, će definitivno proraditi i to će jedino imati smisla. Ja. pa to je normalno, dakle, ne možete biti kritični i ograničeni. E, sad se, mi, mi smo sad mi sad ne znamo ništa jedne o drugima, niti pogledajte te novine, to, e, u pojedinim zemljama regije, one su kao da su hermetički zatvoreni prostori i polazi se kao toga ljude to ne zanima. Mislim, ljude to ne zanima šta se dešava kod susjeda, osim kad je konflikt i to, ovaj, zbog toga što se i ne trudiš da, da, mu, da mu to približi. Tako da se međusobno hrane, ali to će postati stvari koje će, koje će ponovo postati zanimljive. Ako sem dobro razum, če sem te prav razumela, Robert deluje lasnik mladine precej prijazen. Ja, ja mi to srečo, da je. Ali ima, ima uh, kakšne šanse, da bi zamejski slovenski kapital bil zainteresiran za takšen regionalni projekt? Hoče biti praktičen. Ja, ne, ne. Ne kličemo, gospod. Pa potem smo i došli. Ja. Mi v tem sanjamo. Dobro. Hvala, uh, lepe sanje. Ko boste šli ven, lahko si na, tisti, na, uh, ili v Hrvatskom, na toj polici, na polici desno, si lahko vzamete majice v Sarajevu, so natisnili črne majice Feral Tribun za darilo. Hvala, lep večer, hvala na pozornost.